Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravo vjernika. قد تسبع من أراضي أمتي سارت كريمي كوتا ليامك فارسا عفى القعود منعما منعما يا مكة بثي الأنسام فضيوفك أهدوك وئاما dobro da im očisti nije i da bude sve Allaha subhanahu wa ta'ala radi i da se uspostavi Allahova sud šarijet i da njegova riječ subhane bude iznad svih ostalih paganskih sistema a reakcija muslimana je samo bio odgovor na hapšenje na hapšenje te sestre koja je bila kršanka pa je prihvatila islam pa je tamošnji papa Šnode tražio od Mubareka i njegove vlade da se ona uhapsi i još tri, četiri sestre koje su se pokajale i primile islam i da se predaju Kopskoj crkvi u čijim zatvorima i tamnicama te sestre i dan danas trupno nestabilnost u Egiptu u stvari, dakle, u stvari, dakle, da sobom on povlači i eventualna nestabilnost u toj njihov, toj njihovoj državi, dakle, da se to nešto ne prenese i na njihovu i na njihovu državu koju oni dakle ulažu štite brane je i tako dalje i tako dalje subhana muhallib al kulub, subhana mughayyir al ahwal neka je slavljen Allah subhanahu wa taala koji daje da tagut osvane kao kralj a zanoći kao bjegunac fa subhanallah subhanallah zaista nemamo šta drugo da kažemo draga braćo osim da molimo Allaha subhanahu wa taala da Allah dželle vala pomogne muslimane širom svijeta da Allah subhanahu wa taala pomogne muslimane koji su nam i praktičnim primjerom, dra, primjerom draga braćo pokazuju i inša Allahu tala pokazat šta je izlaz da bi se spasili Znači ništa im drugo ne preostaje da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala i da robuju samo njemu i da žive i rade i umiru za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Egipat produžena židovska ruka u kojoj uglavnom sve važne funkcije i mjesta zauzimaju ljudi koji su znači postavljeni na to mjesto od strane židova. Kao što kaže jedan naš brat Daja da ga pomogne u svom predavanju, kada su kaže, prije možda neki 40 godina pronašli u Egiptu čovjeka koji je bio imam 40 godina, kasnije se ispostavilo da je židov i da je radio za židove. Svi putevi će biti zatrpani. وله اللحن أعيد وله اللحن Ostaje samo put vjernika. هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول للإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautal.com القرآن هديا فمن العار علينا أن يعود Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Draga braćo, poštovane sestre, večeras nećemo držati nikakvo predavanje. Naprotiv, večera smo se svi ovdje okupili, inša Allahu Teala, da javno i otvoreno porazgovaramo da svaki jedan od nas prisutnih ko svaki jedan od nas prisutnih ovdje u, u, u našoj, to jest vašoj sobi, kaže šta ima da kaže u vezi događaja koje smo, čiji smo svjedoci bili u proteklih dvije sedmice, možda dvadesetak dana gospodar je subhanahu wa ta'ala dao da smo ovih e, dana doživ, e, svjedoci velikih historijskih događaja. Gospodar je subhanahu wa ta'ala od njegove milosti i prevelike blagodati prema nama muslimanima, njegovim robovima, dao da ovih dana javno svjedočimo propasti taguta jednog za drugim bihamdillahi azzawajal. Ono što su naši učenjaci u proteklih 30 godina govorili, ono zašto su se zalagali, ono zašto su položili svoju krv i svoje živote, a njihovim su stopama krenuli oni iskreni muđahidi na Allahovom putu, bihamdillah za uođel ovih dana, cio je svijet, a prije svega mi smo muslimani, svjedoci, da je to urodilo plodom i da je ovaj muslimanski narod ili oni koji se pripisuju islamu u tim zemljama konačno su rešili da kažu ne tagutima i da se licem u lice suoče sa njihovom tiranijom. Mi smo ovih dana svakodnevno pratili vijesti iz Tunisa, Znali smo da je sljedeći na redu Egipet, to smo vam čak i rekli prije dvije sedmice, ako se dobro sjećamo. I bihamdillah za ođeli i njihov red je došao. Nećemo oduzimati vrijeme time što ćemo neku e, hutbu sada držati svima vama. Naprotiv, e, večeras želimo da čujemo svakog jednog od vas pona osobu, ili onaj koji od vas e, želi da nešto kaže, želimo da čujemo kako naša braća razmišljaju, želimo da čujemo kako vi doživljavate cijelu ovu stvar, želimo da u stvari vidimo do koje smo mi to deređe svijesti došli, a prije svega koju smo mi to deređu imana i znanja ostvarili. Znači imamo mnogo toga od vijesti što se Egipta danas tiče. Mi ćemo vam to inša Allahu Teala ispričati s time što želimo da i vama damo večeras priliku da se zajedno družite ovdje sa nama jer ovo je prilika koja je i kako zaslužna u redu i reći ću džezakallah dobro što si me podsjetio haman sam zaboravio džezakallah Allah te nagradio Znači, želimo da čujemo i vaše mišljenje, jer ovo je i kako pogodna prilika da mi muslimani javno i otvoreno popričamo o onome što se dešava u ovom e, u, tom, u tim zemljama sa većinskim muslimanskim stanovništvom iako imamo svojih komentara da je svetska politika odigrala ono što je odigrala u zadnjem vaktu u tom arapskom Magribu, posebno u Egiptu, jer onoga trenutka kada su nevjernici uhapsili sestru Kamiliju, onog trenutka kada se ta kršćanka pokajala i prihvatila vjere gospodara Subhanahu wa ta'ala, i kada su se egipatski kršćani digli na neki svoj ustanak zbog toga što su i neki muslimani maltretirali u navodnicima ili napali, a reakcija muslimana je samo bio odgovor na hapšenje, na hapšenje te sestre koja je bila kršanka pa je prihvatila islam, pa je tamošnji papa Šnode tražio od Mubareka i njegove vlade da se ona uhapsi i još tri, četiri sestre koje su se pokajale i primile islam i da se predaju Kopskoj crkvi u čijim zatvorima i tamnicama te sestre i dan danas truhnu. I kada su se kopti digli od prilike prije mjesec ili dva i kada je su dobili batine od strane egipatske policije, a možda su jedan ili dvoje od njih poginuli, znali smo da će i te kako kršćanska zajednica na svjetskom nivou reagovati i da to neće ostave, biti ostavljeno na miru jer njihov je moto kada su se obraćali njihovoj tagutskoj braći u tim tagutskim vladama njihov je moto bio radite sa muslimanima što god hoćete ali onog trenutka kada dirnete u naše kršane mi ćemo vam strušiti državu i promijenit ćemo režim koji će ponovo nama odgovarati Allah najbolje zna ja ću sada prepustiti mik mome bratu Ebu Sami i ne znam da li je šejh Adem ovdje, i ne znam da li je šejh Adem ovdje, jel da, da se i on oglasi, s time što naglašavam Allah vas nagradio svakim dobrom. Allah vas nagradio svakim dobrom. Da, e, nakon izlaganja brata Ebu Usame, mi ćemo ili ja ću zamoliti opove da stave crvene fesove svima prisutnima u sobi. Za, da ne bi došlo do nekontroliranog pisanja i dopisivanja na javi sve u cilju da govornicima dajemo damo priliku da govornicima damo priliku da se oglase i da kažu ono što imaju da kažu a da ih niko ne ometa na javi e, to je prva stvar druga stvar e, sestre nemojte zamjerati Allah vas nagradio ali e, sistem rada naše sobe jeste da se žene javno ne oglašavaju preko mikrofona. Allah vas nagradio svakim hajrom. To je prva stvar. Druga stvar, znači upamtite dobro vi svi koji ste prisutni. E, ako nemamo velikog broja prijavljenih koji žele da nešto kažu, dozvolit ćemo inša Allahu radi e, uštede vremena i davanja prava na govor svima podjednako, e, govorit će svaki jedan od vas po tri minute. Znači, bez obzira da li je dovršio svoj govor ili nije, nemojte nam zamjerati, ali opće mu u tom trenutku preuzeti mik i daće ga drugom bratu. Ovo je u slučaju ako nemamo broj slušalaca koji žele da e, razgovaraju. Jel da? Jel da? znači po tri minuta. Ako vidimo da su se prijavili malo, da se prijavio malo veći broj e, braće koji žele da kažu nešto, skratit ćemo na dva minuta, ali sve u ovisnosti, sve u ovisnosti e, prijavljenih govornika, inša Allahu Teala, a to dva ili tri minuta nije nikakva mislim e, cenzura, nemojte tako razumijeti, nego to je sve u cilju dati svakom podjednako vrijeme da se dokaže i da se iskaže Allah vas nagradio svakim hajrom. E, treće, e, ako kod nekoga primjetimo da ovu situaciju ne daj Bože iskoristi, da plasira neku svoju ideologiju pretjerivanja u ovom ili onom, ili primjetimo ili primjetimo da se neko e, ponaša e, e nesvojstveno ne sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam mi ćemo mu oduzeti mik Allah vas nagradio svakim hajrom džezakum ulahu hajra ahi nema potreba za pitanjima Mislim da je sada sve ovo rečeno. Ja prepustam eh, mik eh, šehu Ebu Sami, pa nakon njega, inša Allahu Teala, nakon njega eh, opovi će staviti crvene, a vi dižite ruke i ko se bude prvi prijavio, po tom redoslijedu ćete imati pravo govora Allah vas nagradio svakim hajrom. Ebu Usame, evo ti, te fadali lakit Ebu Usame. Salamu alaikum rahmatullah. بارك الله فيك يا شيخ حسين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى نك صلوات سلام محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, zaista kako šejih reče, ovo su historijski događaji, ovo su historijski trenuci. <clears throat> da nam je neko ovome govorio možda pije nekih mjesec ili dva mjeseca, ne bi mu povjerovali. Subhane mu gajir al-ahval. Neka je slavljen onaj koji mijenja stanje iz jedno u drugo. Draga braćo i cijenjene sestre, e, govorili smo da je od karakteristika menheđa ahlu sunnata wal džemata al-vaqi'ije. Šta znači al-vaqi'ije? znači da je to menheđ koji prati tog dešavanja umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, nije to menheđ koji je po strani od problema, od događaja koji se dešavaju u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, već u toku tih događaja i u toku tih, u toku tih dešavanja. Stoga i polaze, polazeći dakle upravo od ove stvari, od ove osnove menheđa ahlu sunata vol džemata, mi se upravo iz tog razloga večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć družimo sa družimo sa vama jer dakle muslimani su kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme poput jednog tijela ako se požali kakav organ u tom tijelu onda čitavo čitavo tijelo saučestvuje u bolu i nesanici ako jedan organ bolestan onda čitavo tijelo dakle saučestvuje u bolu i u bolu i, i, i nesanici dakle kao što i sami vidite Svakom, dakle, tagutu, draga braćo, ima, ima kraj. Allah subhanahu wa ta'ala pušta zalima, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa selleme, ostavlja ga, ali onda kada ga uzme, kada ga kazni, onda ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ispušta. I to opet sve kada je riječ o ovom dunjaluku. A šta je tek na, a šta je tek na ahiretu? Zaista, draga braćo, opet koliko god sve mi čuli, ta, sve što se prenosi, što se priča, bez obzira da li se radilo o medijima, o ovim sredstvima, o internetu i tako dalje, televiziji i tako dalje, ili pak nešto što se čuje od priča, od onoga što se dešavalo i što se dešava po arapskom svijetu, to je opet, draga braću, jedna kap u moru od zuluma u kojem, dakle, živi, u kojem živi, dakle, arapski, arapski narod, dakle muslimani u ovim tagutskim, u ovim tagutskim zemljama. No hvala Allahu subhanahu wa ta'ala da Allah daje pa se stanje mijenja da se stanje, da se stanje mijenja. Jednostavno ljudi su vidjeli da nema dakle met, e, načina, da nije način i metod promjena određenog stanja, određene situacije u njihovim dakle zemljama, u njihovim okolinama putem dakle ove lažne demokratije, izbora i onoga što i onoga što nosi dakle sa sobom. Jer vidite i sami, čak i dakle i hvalom muslimin koji su izašli dakle draga braćo, danas ovih dana na, na, na ulicama. Zašto su dakle izašli? Zato što jednostavno nakon sve ove borbe putem dakle parlamenta i tako dalje vidjeli su da jednostavno nisu ništa ostvarili. Nisu dakle ništa ostvarili. Koliko godina su pokušavali, opet nisu, nisu ništa ostvarili. ostvarili. A nekoliko dana, dakle nekoliko dana, naprave milion puta veću promjenu od njihovih dakle 60 ili 70, 70 godina koje su proveli čameći, dakle po parlamentima pokušavajući da koliko toliko promjene stanje i hal stanje i hal muslimana. Takođe draga braćo ono, ono što isto takođe ono što želim reći jeste gdje su dakle ove e, da je da se sada malo pobune, da upozore dakle ovaj ummet i tako dalje, nove Haridžije u Tunisu, nove Haridžije u Egiptu i tako dalje, da malo upozore sada ljude jer su dosta na nas upozoravali i spominjali kako je dakle, jedna od tački s kojim se mi razila, razilazimo tekfirovi arapskih vladara i tako mi nismo izašli protiv njih. Evo ove Harižije, draga braća u Egiptu, ove Harižije u Tunisu, digože se protiv svojih vladara. Što i sad ove dalje ne neukarakterisaže kao Harižijama, zašto sad ovaj nared nije, nije, nije ovaj, nisu da, nije, zašto oni sad nisu Harižije, a digli se protiv vladara. Mi smo rekli su vladari nevjernici i to smo dokazali hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. A ovi ljudi su se podigli, draga braćo, protiv, podigli protiv njih. Jesu to ti legitimni vladari? Zar nas nisu optuživali da mi protekfiri smo sve od Fahda do Mubareka? Eto ga sad i ovaj Mubarek. Narod se dakle pobunio protiv njega, digo se protiv njega. Zašto ne izađu sad ti takvi da nam kada kažu tom egipatskom narodu i da pojasnu dakle našem umetu kako su oni, kako su oni Haridžije? Zašto? Ne, draga braća, sada to neće uraditi. Iz kog razloga? Zato što se narod pobunio. I zato što bi sada u stvari bilo kakav govor o tome, kritika na račun naroda i tako dalje, bio osuđen od svih. Bio, dakle, osuđen bio osuđen od svih. Sada je dakle, sada je lako nazivat i onog prethodnog tunižanskog vladara eh, Zainul Abidina tagutom i sada kad ovog svrgnu i svrgnu i tako dalje i tako dalje. Sada je dakle lako, a gdje ste dakle, gdje ste prije toga? I zašto pravite razliku? Zašto pravite razliku između egipatskog, i između tunižanskog taguta, između ovamo egipatskog taguta ili trećeg ili četvrtog? Koja je razlika između njih? Recite nam. Koja je razlika između između njih. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je Allah jalla wa'ala dao, pa je vrijeme, dakle, dokazalo, Allah je, dakle, normalno putem vremena dokazao, dakle, ispravnost onoga, kako reče šejh malo prije, prije mene, onoga što je govorila, dakle, naša ulema i ono što smo mi uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć pokušavali da od toga prenesemo, prenesemo ovaj vama. Zaista, draga braćo, ja se nalazim u takvom stanju radosti, ne mogu vam pisati ovaj znajući sam, ja sam već osam godina proveo tamo u, ovaj, u ovoj državi gdje se dešavaju ovi događaj, ne mogu vam opisati stvarno uh, svoju uh, radost onim što se trenutno dešava. Allaha dželja vala molim da pomogne e, muslimanski narod, molim posebno dakle narod Egipta, jer vidite draga braćo, stanje Egipta se razlikuje od ostalog, dakle, od stanja ostalih zemalja. Od stanja, od stanja ostalih zemalja. Zašto, draga braćo, kada je bio Tunis, Nije ovako reagovala Amerika i ostale zapadne sile. Zašto ovako nisu reagovali? Zašto sad kada se ovo desilo u Egiptu ispoljavaju svoju zabrinutost? Zašto, draga braćo? Zato što je Egipat dakle, jako, jako bitna tačka. I ako Egipat padne, sve će biti dakle drugačije. I zato što je dakle Egipat i, ka, i tekako blizu njihovoj dakle, i tekako važnoj prijateljskoj e, državi koju oni finansiraju, štite i tako dalje i tako dalje. I zato nestabilnost u Egiptu u stvari, dakle, u stvari dakle, da sobom povlači i eventualna nestabilnost u toj, njihov, toj njihovoj državi. Dakle, da se to nešto ne prenese i na njihovu i na njihovu državu koju oni dakle ulažu, štite, brane je i tako dalje i tako dalje. Subhana muhallib qulub subhana mughayyir al-ahwal, neka je slavljen Allah subhanahu wa ta'ala koji daje da tagut osvane kao kral, a zanoći kao bjegunac. Fa subhanallah, subhanallah, zaista nemamo šta drugo da kažemo, draga braćo, osim da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah žele pomogne muslimane širom svijeta da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne muslimane koji su nam i praktičnim primjerom, dra, primjerom draga braćo, pokazuju i inša Allahu tala pokazat će šta je izlaz. Šta je izlaz? Znači puno ljudi postavlja pitanje, draga braćo, šta je izlaz kada mi govorimo ovim stvarima o demokratiji, o neispravnosti ovog sistema i tako dalje, pa puno ljudi postavlja pitanje, pa šta je izlaz? Pa gdje je izlaz? Evo, draga braćo, dakle, izlaz nam pokazuju dakle ovi ljudi to je dakle osvjećivanje muslimanskih masa da se vraćaju Allahove i vala vjeri sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve vseleme a onda draga braćo kad se oni vrate kad se narod vrati Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve vseleme nakon toga sve uz Allahu subhanahu wa taala pomoć riješeno Allaha dželle ve halalite ma ako sam ovaj e, malo odužio, ali už uvijek sam dakle po tim emocijama i osjećajima Allaha subhanahu wa ta'ala molim da pomogne ummet Muhameda sallallahu alaihi wa sallame da, iz, e, da pomogne one koji se bore na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu da bi riječ uzvišenog bila gornja a riječ nevjernika donja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo bude početak kraja svih taguta e, u arapskim zemljama Allaha subhanahu wa ta'ala molim da svima nama oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i uvode u džennet. Ekulu kavli hada, wa astagfiru Allahe li, wa lakum, wa jazakum Allahu khaira. Allah vam dao svako dobro. Jazak Allah khair, Eba Usama. Akramak Allah, jahi. Jazak Allah khair. Tajib, dragi poštovani moji, znači, nećemo vam duljiti, želimo da čujemo šta vi mislite o tome, dajte da porazgovaramo ko braća, Dajte da čujemo neku vašu analizu i samo optimizam, optimizam i samo optimizam. Nije od svojstva vjernika pesimizam. Mi znamo da ovo što se desilo u Tunisu možda je još jedna igra tih velikih nevjerničkih sila, jel da? E, za vašu informaciju, jutros je u Egipat doputovao Muhammed Baradej. Ovo je onaj isti inspektor, stručnjak za nuklearnu fiziku koji je bio poslat u Irak i on je dao zeleno svetlo Bušu i e, krstaškoj agresiji. On je dao zeleno svetlo za napad na Irak. Isti ovaj čovjek pre, predvodi, predvodi opoziciju Egipta. E, on je odmah jutros dolete u Egipet, to je taj. To je taj koji je dobio Nobelovu nagradu. Allah te nagradio, jeste. Znači, on je jutro zdoletio u Egipat da kao da svoju nesebičnu, stopostotnu podršku, jel da, opoziciji i onome što se dešava. Za vašu informaciju, e, znači, do sada, do 22.00, Znači, samo u Kajru ima negde okolo 15 ubivenih, znači 15 mrtvih, preko 975 ranjenih jel da, preko 975 ranjenih, demonstranti su provalili u one najvažnije policijske stanice, dobro su se naoružali, oružani sukob je u toku, jel da, i mi znamo da će možda sutra biti stanje još gore nego danas, u kojem smislu, pa doći će neki demokrata kojeg će instalirati, jel da, Izrael ili Amerika, pa će e, navit što naviknuti na demokratizaciju ne samo u zakonima nego na demokratizaciju mozga pa će se oni polako ali sigurno udaljiti od Allahove vjere. Nama je jasno da su ovaka scenija, scenarija moguća, ali mi kao muslimani ne smijemo tako razmišljati i ne smijemo tako gledati na te stvari, već samo optimizam i Eh, rad na putu gospodara subhanahu wa ta'ala kul i'malu fa sayara Allahu a'malakum kaže gospodar subhanahu wa ta'ala radite Allah će vidjeti vaša djela Allah će vidjeti vaša djela Allah vas nagradio svakim hajrom upravo tako evo brat ahlu sunna kaže dovite braćo za našu braću u Egiptu i u cijelom svijetu E, upravo tako gospodara molimo da pomogne muslimane gdje god se bore za riječ gospodara subhanahu wa ta'ala da im olakša stanje, da ih lijepi povratkom povrati u njegov din inša Allahu ta'ala i da ih učini svjetiljkama ovoga umeta i da ih učini od onih hrabrih lavova koji se neće bojati ukora onih koji kore jer oni samo kore i pričaju i ubijaju a mi inša Allahu ta'ala radimo, govorimo i inša Allahu ta'ala ući ćemo u džennet. Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekiatu. Da se čujemo? Znači čuje se, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Veselatu, veselamu ala resulila Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Uvažena moja braćo i cijeljene sestre u islamu, po srca vjerničkog na srca vjernika, selamima s našim džennetskim pozdravom, pozdravom tevhida, pozdravom muđahida, Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala vebrekiatuhu. Kako su se moja braća prije mene obratila i kako su načeli ovu temu koja je te kako za nas muslimane bitna, jer kao što kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da je dužno svakoga vjernika da zna dobro stanje i da prati stanje muslimana, a mi u današnjem vremenu te kako treba da pratimo ovo dešavanje, kako mi u dijaspori koji smo znači, daleko od matice, tako da kažemo, iz koje potičemo, tako i oni koji su u toj matici. Dešavanja koja su se zadnjih dana, jeli, mogla vidjeti preko televizije, interneta, novina i slično, i te kako su to odijek za razumom obdareni. Za one koji su, znači zadnji ovih dešavanja, mogu da vide kako Allah te bareke vetala daje, da oni koji su se umislili, možda pomislili da nikada neće spasti na niske grane, Allah Đelešanu je dao da to danas obični čovjek, ja i vi, vidimo, braćo moja i cijenjene sestre u islamu, svojim okom kako ti taguti padaju preko noći, hajde da kažemo, za nekoliko minuta Allahovom voljom i dozvolom. Znači, prateći, prateći ova dešavanja, znajući da je Egipat produžena židovska ruka, u kojoj uglavnom sve važne funkcije i mjesta zauzimaju ljudi koji su znači, postavljeni na to mjesto u strani židova. Kao što kaže jedan naš brat Daja da Gala pomogne u svom predavanju, kada su, kaže, prije možda neki 40 godina pronašli u Egiptu čovjeka koji je bio imam 40 godina, kasnije se ispostavilo da je žido i da je radio za židove. Tako, draga moja braćo, znači ovom prilikom ja sam vam otvorio onaj hajde da kažemo, ovo dunjalički rečeno, temu. Pa bojdom, braćo, ja znam da ovdje, braće, ima i poznam njihove nikove, molim Allaha onaj da dadi da se braća opuste slobodno. Znači ovo je naša i vaša soba, alhamdulillah. Mi moramo govoriti istinu i ako bi što s toga tiče moglo se pričati dan i noć, znamo da ne smijemo biti kao oni drugi, ne smijemo stati na ovome putu, ne smijemo posustati i na tom putu ne smijemo dozvoliti da nas neka mačka iz nekog žbuna tako da kažemo prepade pa da kažemo e ja više neću odnosno ne mogu. Zato braće moja draga Allaha Đelešanu radi uzmite učešće u ovoj prilici kada je Allah Đelešanu dao a ovom prilikom ovu dunjalučki posebno se zahvalim našoj braći dajama koji su Allahom voljom, kažem opet, je da oni nisu ovde, Allahom voljom mi ne bi imali priliku da kažemo šta naše srce osjeća, da kažemo makar jednom jasno i glasno da svi čuju Allaha Đelešanuhu molim, a molite ga i vi braćo, da pomogne našu braću, naše braću radikale koji se boje samo Allaha Đelešanu, a nikako taguta i njihovi policija i drugi njihovi sorti. Toliko od mene, inša Allah, za sada, pa Ja javi se uključite ako vola Đelešanu, dadne ih tjedne, nakon što sad neko drugi od vas uzme učešće i nastavi dalje. Toliko. Selamu alaikum, rahmatullahi ve brekiatu. Jezak Allah hajre, brate, e, ti si ono polomio led, Allah te nagradio. Šta je ovo, subhanallah, ralim? Nema niko ništa da kaže. Allahan mustan. Allahan mustan. Ako budemo skinuli crvene, svi će se raspisati. Evo, meni javljaju da ima da ima sestre koje bi htjele da se oglase. Ima njih nekoliko, Allah, Mustean, ljudine, muškarčine, gdje ste? Uvažena moja braćo u islamu, e, koristim ponovo priliku jel, da posjetim sebe i vas. Sjećate se zadnjih dana, pročitao sam negdje na ovoj znači, internet stranci, a mislim da su to objavili čak sve i jedan taj nevjernički onaj portal dešavanja, odnosno skupinu naše braće koji su nakon ne nekoliko, Allah najbolje zna, tamo se čak i precizno piše, nakon možda 23 godina, prvi put, znači javno, na jednom stadionu, znači iskupila veća skupina naše braće i klanjali su znači, namaz na otvorenom javno. A ovdje braća kod mene gdje ja budem znači, u Švicarskoj u gradu Lozana, u džematu gdje ima braće iz Tunisa i tako dalje, kažu da je to nešto što ljudi ne mogu da vjeruju da se to dešava u njihovoj zemlji, znači ono samo jednostavno kao da ljudi sanjaju. Jer toliko je bilo teško podnositi taj teror, ulaziti u džamiju sa karticom, praćenje i tako dalje i tako dalje. Na drugoj strani, isto tako, jeli, znajući da mnoge sestre, naše sestre, i molim Allaha da ih pomogne i braću i sestre u tim mjestima, a da Allah te bareke ve dadne da što prije padne i glavni, znači, vožd tog tamošnjeg sistema, Taguskog, Taguske dinastije i da uz Allahu te bare kevtala pomoć i dozvolu naša braća dođu do ostvarenog cilja i to je još jedan pokazatelj kako Allah te bare kevtala časti svoje iskene robove, ali ne preko parlamenta, ne preko izbora, ne preko nekih glasačkih listića i kutija i tako dalje i tako dalje, već na onaj način kako to obični seljak, tako da kažemo, običnim žargonom, obični čovjek, znači kome je jednostavno dogorelo da ide na posao sa karticom pod prijetom palice, da ulazi u džamiju sa palicom, odnosno sa karticom, sa čipom, da bude kodiran i tako dalje i tako dalje. Znači sve je to, alhamdulillah, Allahovom, te bareke, tala, voljom i dozvolom, Znači, došlo vrijeme da se i u tim zemljama, znači gdje su muslimani, većinski sa preznakom muslimani, jeli? znači došli, alhamdulillah, Allahovom, Đelšanuhu, voljom, nakon možda nekoliko i nekoliko desetina godina, znači prvi put u ovo doba i zato se i čude i Amerika i židovi i svi oni njihovi potlačeni, odnosno plaćenici, šta se to dešava u tamošnjem svijetu, kako je to moguće da u jednom Egiptu preko noći izađe hiljade ljudi na ulicu i tako dalje i tako dalje. Sve je to mašinerija koja je i tekako iscenirana prije nekoliko desetina godina i mnogi muslimani su bili pali tako da kažemo slobono ovim žargonom, mnogi muslimani su bili pali na tome ispitu i pomislili su Pa ovo nikada neće se izmijeniti, nikada tamo neće biti bolje stanje i tako dalje i tako dalje. Zašto? Zato što su na tim čelnim funkcijama prijesednici, njihove famili i tako dalje i tako dalje, milione i milione ovaj dolara, zlata i drugi tih načina, znači pljačkanja običnog čovjeka po bilo kom pitanju. Zato, alhamdulillah, ja kažem, ovo je dobro i zato muslimani treba da vode brigu treba da prate koliko toliko imaju vremena, jeli? Znači, da prate ovo stanje, šta se tamo dešava, da mogu prenijeti svojim ženama, svojoj djeci, da mogu pričati prijateljima, kolegama s kim rade na poslu, s kim idu u školu i tako dalje, šta se to zaista dešava u Tunisu, šta se to dešava u Egiptu, šta se to dešava u, u ovaj u Albaniji, šta se to dešava u Bosni i tako dalje i tako dalje, jer ovo je jedinstvena prilika a onima koji su se omišljali da li je ovo zaista put vjernika ili put nevjernika, poručujemo inšala s ovoga mjesta, što reče moj brat malo prije u svom govoru, brat Ebu Same, znači evo prilike za sve one koji su šutjeli, koji su bili kao neki tamo četvrti sudija, na nekakvoj utakmici, tako dalje, tako dalje, ovo je prilika da kažu slobodno, jasno i glasno. Ja imam informaciju da su već u Bosni, određena imena počeli predavanja, odnosno i prvu hudbu su započeli spominjući tog taguta iz Tunisa i vez ga neki stavili na lomaču i tako dalje i tako dalje. Neki čak od tih imena, nekadašnji poznati imena, nećemo govoriti ko su i šta su, to nam je najmanje bitno, nego ćemo eto samo Allaha radi napomenuti da su ti ljudi koji su dojuči svim sredstvima govorili protiv ove sobe, protiv ovih daija, Danas i oni prvi kažu u svom jednom od velikih naslova u njihovom časopisu gdje kaže padaj silo i nepravdo. To bi bilo vaše vrata sajava da Allaha radi. Pa inša Allah uključujemo se opet nakon uloge odnosno govora nekoga od prisutne braće. Salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Dragi i poštovani naši, či znači ovo što se desilo, jel da u Tunisu, ovo što se sada dešava u Egiptu, je samo rezultat onoga što su naši učenjaci počeli od prije četrdesetak godina. Cijetite se Sejida Kutuba Rahmetullahi Alej, koji je u njegovom tefsiru Fil Vilalil Kur'an ili u okrilju Kur'ana, jel da, kojeg je prevela ona u navodnicima vjerska elita sa fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, jel da, a ja ne vjerujem da bi oni to preveli, da su znali šta su u stvari preveli, ali Allahu hvala, oni su sad to preveli. Znači, to je tefsir ili to je knjiga koju svaki jedan od vas mora pročitati. To je prva stvar. Druga stvar, vi ste tulabul ilm, znači oni koji istražuju islamsko znanje. Znači, kao takvi ste i došli u sobu i učestvujete i tako dalje i tako dalje, jel da? I sada svaki jedan od vas treba imati odvažnosti i hrabrosti da se lati čitanja literature islamske, a posebno fizilalir Kur'ana, znači u okrilju Kur'ana. U tom tefsiru Sejid Kutub Rahmetullahi Alehi, dragi i poštovani moji, u detalje pojašnjava put da je danas – kako se treba da daija postaviti, čega se treba pridržavati i kako to treba iskušenja izdržati. Sejd Kutub je posebno mrzak jel da tim arapskim režimima, a posebno je mrzak e, zemljama onog multibilijarderskog arapskog e, zaljeva, je tako, jer je on, rahmetullahi alejhi, oživio, znači oživio kroz e, njegovo izlaganje, jel da oživio je akidu, akidu e, kufra i način na koji ste u, kufra u taguta i način i način inša Allah e, jazaka Allah hajr ahi barek Allah fik Allah te nagradio e, baš si mi, tamam si mi znači dao informaciju Allah te nagradio svakim khairom znači E, na koji se način jel da treba postaviti protiv tih taguta i svaki jedan od učenjaka današnjice koji se pati u zatvorima taguta poziva se na Sejda Kutuba rahmetullahi, rahmetullahi alej s druge pak strane naći ćete one koji su e, i glavom i bradom i duhom i srcem na veliku žalost na veliku žalost jel da e, skloni politici e, E, tih u navodnicima nekih šerijatskih kraljevina u bogatom arapskom zaljevu i vidjet ćete na njihovim e, sajtovima, vidjet ćete na veliku žalost, na njihovim sajtovima kako neki od njih kritikuju se i da Kutba, Rahmetullahi Alek, zbog ove ili one stvari. Ja mi ne zagovaramo da je čovjek bio savršen, svaki jedan od nas je e, običan smrtnik sa svojim mahanama i nedostacima. E, dalje, E, zašto je Egipat, zašto je sada Egipat izuzetno važan? To je rekao moj brat Ebu Same, zbog, e, prije svega zbog njegove geografske pozicije. E, znate da kroz historiju krstaške horde nisu mogli nikako prodrijeti na tlo Palestine, nego li samo putem Egipta. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, Egipat je znači, prirodna granica između Palestine i Arabskog Magriba. Znači, arapski Magrib je nemiran, u arapskom Magribu e, je počeo, praktikuje se živi islam, jel da ne kažemo u globali, jel da, ali praktikuje se živi islam, shvatate me šta hoću da kažem. I nadamo se Allahu subhanahu wa ta'ala da ista sudbina čeka i vladajući režim u Siriji i u Jordanu, znači u Siriji ili i u Jordanu, inša Allahu ta'ala. U Jordanu demonstracije traju već 20-ak dana, ali tamo ne mogu doći do izražaja zbog, zbog tromosti, jel da, zbog tromosti onog pokreta i Ihvanu Muslimun, jer oni uvijek kada se ljudi žele iskazati ili dokazati, uvek oni to na neki način ili umire ili bolje budi rečeno umrtve, mada znaju, mada znaju na kraju krajeva da to dobro politički iskoriste u svoju korist. E, nadamo se da će sljedeći na, sljedeća na, sljedeći na redu biti onaj sirijski režim, mada je to malo teže. Zašto? Zato što je sirijski režim u, direktnoj, u direktnom kontaktu i financijski, znači ekonomski, ekonomski jel da, zavisi od e, njegovog e, babe, jel da, od Irana. Znači, e, od, odmah daje mik. Evo, odmah daje mik, samo da do, završi misao, oni za, neću završiti misao zijade dva bujrum, ahi, ahlam, ahlam, tafallam. Barakallahu fik. Allah te nagradio. Nadam se inša Allahu ta'ala uz Allahovu subhanahu ta'ala pomoć da će, se, e, da će situacija u Egiptu biti drugačija <clears throat> od ostalih zemalja. Iz tog razloga, draga braćo, što u Egiptu ima dosta učenih ljudi. Znači ima dosta učenjaka. Za razliku, na primjer, od Tunisa, gdje gotovo e, ne znamo skoro ni jednog poznatijeg šejha iz Tunisa. U Egiptu, hvala Allah subhanahu wa ta'ala, ima dosta učenih ljudi. Tu je, dakle, još uvijek taj e, kakav takav azar na kojem ima još uvijek, dakle, još uvijek e, učenih ljudi koji nose, dakle, i šire e, ispravnu akidu. Stoga, uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć, <clears throat> u Egiptu postoje ljudi koji mogu da koji mogu da učeni ljudi koji mogu da predvode narod. I zato se nadamo da će završetak u Egiptu ta'ala, biti uh, E, drugačiji za razliku od osla za mala. U svakom slučaju, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji će dati pa će se vidjeti na kraju. Da, znači braća ovdje e, koji dakle pišu na, na, na, na, na komentare, dakle neka braća dakle daju prednost da se oglase pismeno. Evo između osnovu, znači brat kaže, meni ovo sve liči na fintu kjafira, da, brat dakle napisao ovaj poruku, da je ne bi sad dakle čitao ovaj, e, čitao da, znači, da je pročitam, jel, taj. <clears throat> Znači, brat kaže, ovo mi sve liči na kvintu kafira, do ti protesti nisu javno deklarisani kao takozvani islamski, mislim da tu nema fajde. Mislim da kafiri vide da vlast ta vuta vodi ka ustancima i u najgorem slučaju za njih to bi bilo to bi bili ustanci predvođeni islamistima jer vide vraćanje vjeri, pogotovo mladih obrazovnih muslimana. Pa zato, eto, dižu narod kao navodno radi slobode i pravde da bi samo dovele druge kafire na vlast koje bi njima svakako služile kao marioneta, a da bi narod, a da ih narod smatra svojim predstavnicima gazeći tako svoju akidu. Znači smatram da kafirske sile e, sami skidaju ta jer se boje ako ih narod E, počne iz islamskog ubjeđenja skidati, da to neće moći spriješiti i da će to uništiti njihove planove, Allah najbolje zna, pa bi trebali biti oprezni. Da, Allah ti dao svako dobro. Ja mislim da je upravo to, brate, što je dakle i šejh Husein e, u svom prethodnom dakle, obraćanju rekao. Da ono što je, dakle, i naš, i naš ovaj, e, brat šejh Husein u svom prethodnom obraćanju rekao, ali bez ikakve sumnje, nema, nema sumnje, dakle, draga braćo, da je čak i ovo, dakle, nevjernička igra, I nema sumnje da će oni iskoristiti ovaj trenutak i ovaj događaj, jer normalno Mubarak je čovjek koji su ovaj iscrpili, on je sad poput krpe koja se treba baciti, jer da ga brane, to im neće biti u korist, zato što ljudi, ljudi su protiv njega i zato moraju dovesti novu osobu, moraju dovesti dakle, novu osobu koja koja će dakle doći sa nekim olakšanjima, sa nekim dakle popuštanjem, da će, bit dati, data određena prava narodu i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju opet šta god da se desi nema sumnje da će hal i stanje biti bolje. Eto na primjer sam Tunis, dakle hal je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, sada mnogo bolje. Dakle, ljudi mogu, ako ništa drugo, onda bez ikakvog problema da odlaze u džamiju, da klanjaju, što reče, dakle, brat prije nas, da klanjaju bez, bez ikakvog problema. Sestre mogu nositi hijab, dakle, Egipte je, draga braćo, bio čak i zabranjen i <clears throat> zabranjen hijab i tako dalje i tako dalje. Znači, brat kaže, molim Allaha da je ova revolucija radi Allaha, a ne radi gladnog stomaka ili demokratskih ili demokratskih prava. Svega ima, brate, svega ima, taj, pošto je, dakle, već ovaj Amar nam je tu, ja ću inšala prepustiti, prepustiti mikrofon, ali dakle samo kažem, brat koji je napisao, da ima svega, ima i oni koji su ustali zbog gladna stomaka, ima oni koji se zovi iz odlih razloga, dakle, svi oni će na sudnjem danu biti proživljeni shodno svojim nijetima. Bujnom, brate Amre. Alaikum, vrahmetu lave, barakatu. Da li se čemu, braćo? Salam alaikum, vrahmetu lave, barakatu, draga braćo i poštovane i cijenjene sestre. Alhamdulillah, hvala Allahu, molim na prvom mjestu gospodara svih svjetova da ubrza propas svim tabutima na ovom Dunjaluku. I ovom koji otišao u Tunisu, a nadam se da će i ovaj u Egiptu mislio biti posljednji faraon na ovoj zemaljskoj kugli. I da posle njega više neće biti faraona. Molim Allaha te barek i da da podobne braću u tim mjestima da uspostava Allahov zakon. Prevashodno bore da Allahova bude gornja i da razotkrije neverničke spletke i poručio bi svim nevjerničkim mušičkim vladarima, tagutima sveta, da su možda oni sutra na redu. Hvala Allah, ova dava je dala plodove i dala će. Ja mislim, draga braćo i cijene sestre, da je krenulo. I molim Allaha da svu braću i sve daje učesti na ovom putu, da braću koja su i daje po tagutskim zatvorima, da što pre Allah te bare kretala oslobodi. Toliko od mene, džazakullah har, draga braću, poštovane i sestre. Bismillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kao što je brat već spomenuo da je, da je vađib od ehlu sunete da spoznaje feku vaki i, deš, i dešavanja koja se događaju u našem umetu kao što je i poslanik sa svem potvrdio da nije od nas onaj koji se ne brine o nama zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da svim onim koji su dali svoj trud u Tunisu, u Egiptu, u, Jemenu i ostalim državama da im dane dobro i da im očisti nijet i da bude sve Allaha subhanahu wa ta'ala radi i da se uspostavi Allahova sud šerijet i da njegova riječ subhane bude iznad svih ostalih paganskih sistema kao što vidimo ova dešavanja što vidimo što se dešavaju to je, to je dobar znak kao što i znamo iz, iz hadith, hadisa od Abu Hurajre Allah subhanahu wa ta'ala će dati da halife traje onoliko koliko on subhanahu stjedne zatim će onda kraljevstvo zatim tiraniju I onda će se konačno povratak vratna za hlifatu kao što je bio i vrijeme, u vrijeme Omara ibn, ibn Hatab. Molim Allah subhanahu ta'ala da sve muslimane pomogne i da se oslonimo, samo na, na njega subhanahu ta'ala i da tražimo pomoć samo od njega a ne pomoć od uh, bilo koji kafira kao što Allah subhanahu se kaže u Koranu ha entum ulahi tuhibbunehum wala yuhibbunakum vi ih volite ali oni vas zaista ne voli jer furkan mora se desiti bilo to između običnih muslimana bilo to i džahida bilo koga furkan se mora desiti zato licemjer se moraju otkriti oni neiskreni se moraju otkriti i samo dostanu oni iskreni koji koji se samo oslanju na Allaha subhanahu wa ta'ala i hoće da se sudi samo Allahom riječi šarijetu ezvođel. Toliko od mene. A, druga braća, molim vas, uslimite na majk, majk mada je bosanski mi nije nešto najbolji, ali recite koju riječ, Allah vas nagradio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da li se čujemo, braćo? Sva hvala i zahvala uzvišenom Allahu Đelešanuhu koji sve u smeru stvori i odredi koji im umine na pravom putu uputi a kafirima bolnu kaznu priredi. Pa zatim, draga braćo, neka su salavati selam na njegova Resule Krema Muhammeda salavahu alihi veselam koji nam je verno dostavio svoju poslanicu i koji nam je ovaj emanet predao. Draga moja braćo, da li mi hoćemo ili da li mi nećemo, mi smo u stanju da biramo. Nismo <clears throat> bili u stanju ni da biramo ni da se rodimo u ovoj familiji, ni da su nam ovakva imena ili da smo muško ili žensko. Sve se, elhamdulillah, dešava Allahovom Želešanuku u voljom. Elhamdulillah, hvala dragom Allahu, dok se jedan deo umeta, da li zbog straha, ili zbog nebara, ili zbog nečeg drugog, <clears throat> povukao u sebe, pa je jedan deo ovog imaneta prihvatio i sprovodi ga u veri, a drugi deo je maneta da li svesno ili nesvesno kura sa stranu. Draga moja braćo, mi znamo iz istorije Islama naš najbolji primer, poslanik, neka je salavat i selam na njega, njegovu častnu porodicu i shabi i sve mumine koje ga u dobru pratu do sunnjega dana. Mi znamo da je on, neka je salavat i selam na njega, bio naš najbolji primjer vojskovođa i uputa. Da je, moja braćo, Islam je počeo kao stran. Pa se neke stvari mimo naših volja kroz ovaj naše mane dešavaju. Kao što se i Bedar desio, dešavaju se iste stvari, a Allah najbolje zna, možda ja grešim. I danas, draga moja braćo, da nama nije drago, da li svesno ili nesvesno, da neke stvarimo, da neke radi, stvari radimo. Ali, alhamdulillah, hvala dragom Allahu, Đelešanoku, koji ovim musibetima, odvaja odvaja mumine, vjernike i licemere. Hvala Allahu subhanahu wa Mi vidimo, draga naša obraćio, i vidimo kako je počeo islam. Počeo je vallahi, mi smo svedoci, počeo je kao neka tinta, a svi dobro znamo, kad se to ugre i kad dođe, kad dođe zeman i kad dođe vakat, pa kad proradi onaj vulkan, pa se pitamo, draga moja braćo, da li je ovo još ona tinta, da li je lava, da li je magma, ali doći će Allaha mi jedino sa nama ili bez nas, ispunit će se Allahova suhara letalja reč. Njegova će biti gornja i bit će ono što je rekao Allah subhara letalja. Doći će iskreni stepenici, doći će kao lavina, a svi smo svedoci i vidimo neko svojim očima, neko preko interneta, kad krene ona magma, kad krene ona lavina, ne može je ništa zaustaviti. Alhamdulillah, prve generacije su to spoznale, pa su bile u društvu poslanika, salallahu alihi veselem, pa su porazile, draga moja braća, svi dobro znamo dva carstva, dva carstva, dva najveća carstva. Wallahi, draga moja braćo, pa pitamo se da li je ovo sve što se dešava da li je samo dim da li je samo magma a vallahi Allaha mi jedino doći će lavina vallahi sa nama ili bez nas doći će negdje vallahi doći će hilafet braćo vallahi Allaha mi jedino doći će Isa a.s. i bit će postavljena bit će postavljena bit će postavljen bajrak Байрак кој ќе искрени следбеници носити и поносити се ниве, ер мисмо драга моја moja само јаки, jaki треба да се нападне неки neki musliman, треба да се se neko gibeti, треба treba da samo smo jaki da друге druge а A треба тамо tamo gde je, gde je mesto, nas nema, pa se neki od nas toliko su da čak i svoje dove, da čak i svoje dove s krišom u sebi ili ih možda uopšte ili ih možda uopšte ne podržavaju. Allah je Allahami jedino mi smo svi svedoci, svi koji čitamo i znamo, doći će Mehdi, vladaće Islam, bilo to nama drago ili ne, ili bilo to drago kafirima ili ne, vladać je islam ovim svetom. Valah i braćo, svi znamo, obavestio nas je poslanik, dao nam je recept, dao nam je uputu, pa gde smo, šta smo, šta radimo, kuda idemo, imamo li svoj cilj, lažemo li sebe, lažemo li sebe svojim lažima, da volimo Allaha i da volimo poslanika, jesmo iskreni u tome, ne trebaš se meni pravdati, Allah Đelešanuhu zna i moje i tvoje misli i da sam ja ovdje stupio sa hrabrušću ili ne, Allah Subhana Vetalja zna ono što je u našim grudima. Molim Allaha Subhana Vetalja da nas učvrsti na njegovom putu, da nam da sabra, da nas pomogne, da nas pomogne ko što je pomogao, on je prije nas svojim vojskama, da nam da i strajnost da nam da istrajnost braćo, da nam da pobjedu, da inšallah u teala Allahovom milošću podignemo podignemo ovaj bajrak i da, i da nosimo kao što su oni prije nas nosili i nisu se bojali ni Cezara ni Kisre Kodim Allah, subhanahu wa da pomogne našu braću koja su na liniji fronta i ona koja su prognana, i ona koja su pod zatvorima, i ona koja čine davu, i ona koja troše i metke svoje, i ona koja troše živote svoje, i posljednja dola, draga moja braćo, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Hvalite braćo, možda sam malo udužio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čujemo se braćo? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Hvala Allahu na najvišoj blagodati, to jest ovoj lijepoj vjeri islamu. Također, draga braća, hvala Allahu na neizmjernoj radosti zbog pada taguta u Tunisu i u Egiptu. Ne, možete, ne možemo kriti svoju radost zato što su ti zolumčari nanijeli, veliki, nanijeli veliko zlo našoj braći u Tunisu i u Egiptu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ojača muslimane i umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Također ova dešavanja u svijetu jesu i poruka svim tagutima koji ne žele Allahov din bilo da imaju muslimanska imena ili ne. I ovo je poruka njima da im se bliži kraj jer Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala želi da njegova reč bude gornja a da reč taguta bude ponižena kao i što jeste. I ovo je također poruka onima koji se pozivaju na ehli sunet, a napadaju ovu davu kako bi sačuvali svoj nerad, trebali bi da ramisle pre nego što dođe Allahova kazna, da se pokaju i da se pridruže iskrenima protiv taguta i da nas inšala bude što više u borbi na Allahovom putu. Hvalite braće, sada samo da dam podršku svim muslimanima, cijelom svijetu. Molim Allaha da jača naše srce u islamu. Molim Allaha da pomogne muđahide i molim Allaha da bo, porazi tagute na rukama muđahida. Halalite, braću, Allah vam dao svako dobro. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas proživi sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi sallam u džanetu. Amin ya rabbi lalemin, amin ya rabbi lalemin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Uvažena moja braćo i cijeljene sestre u islamu, znajući da se nalazimo u ovom vremenu, u vremenu smutnje, u vremenu iskušenja, kada nekad i govor može biti fitna, pa molim Allaha te bareke vetala, kao što je to rekao jedan od najboljih ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem Omer ibn Hattab kaže zaista je govor smutnja pa ja molim Allaha dželešanuhu da me sačuva takvog govora od govora koji ljudi neće razumjeti i da me sačuva uzvišeni Allah te bareke vetala kako me šeita ne bi uzeo svoje okrilje i kako bi počeo da pričam neuzubila neke budalaštine. Zato ću svoj govor inshallah svesti vezano za ono o čemu smo započeli. Znajući da danas mali broj ljudi smije da kaže riječ istine čak svojoj ženi ili sinu, ili puncu ili punici, šefu na poslu i tako dalje i tako dalje, da ne kažemo nekom metagutu, nekom zulumšaru i slično već u primjer, uvažena moja braća i cijeljene sestre, koje i kako naša braća daje ovdje mogu izračunati i pomnožiti da je ovo jedan primjer, znači čitajući jednoj od knjiga, naišao sam, znači na ovo što da vam ispriča. Neka braća su to slušala od mene, ja mislim sahi, sahi, seća se, to smo već slušali, jeli, onaj kod tebe mesidu, ali inšala, kada je riječ o Egiptu, Misru, i tako dalje. Znači moramo taj primjer ponoviti kako bi druga braća čuli koji to čuli nisu. Nekada davno u tom današnjem Egiptu živio je tamošnji tagut po imenu Tulu koji je ubijao muslimane, privodio kelao muđahide, ubijao islamske vojskovođe, šejhove, ubijao je daje i tako dalje i tako dalje. Jedan od tadašnjih muđahida, iskreni Allahovi Đelešanuhu, ratnika, bio je naš, molim Allaha Đelešana, tako braću, počasti dženetom. Ja ga molim, molite ga i vi, bio je to poznato ime Ezahije, koji je živio u tom vremenu. Kada je čuo da sva ona braća, njegovi saborci, muđahidi, da i nema, da je taj tagut pobio, pritvorio, iskasapio i slično, Dolazi mu šetan pa ga plaši pa kaže trebaš otići. Pa uzima svog dorata za povodac i napušta Egipt i dolazi do periferije svog grada pa stane i sjeti se riječi zaista je najveći džihad reći istinu u lice pred nepravednim vladarom i da na tom putu izgubiš glavu odnosno da bude osvećena. Pa uzima svog dorata za povodac i vraća se ponovo unutar grada i odlazi do jazbina gdje je živio taj tagut. Dolazeći, sačekali su ga njegove paše jadaše, njegova ta mašinerija, ljusko to tijelo sa kopljima, sabljama i slično. Pa kada je rekao ko je Oni su mu rekli nemoguće, kaže ja sam taj koga vi tražite već danima. Dovedite me do vašeg prepostavljenog. Pa kada je došao, rekao je to tagutu po imenu Tulu, rekao mu je ono što jedan muđahid može da kaže, a zamislite samo šta je sve mogao da kaže, a molim Allaha Đelešanu da nas uči da budemo jedni od onih koji će upo dana, upo noći bez ikakvog straha govoriti istinu gdje god bili i mako to bio u pitanju. Kada je rekao riječi, ovaj mu je rekao, znaš li ti čovječe da nakon tih riječi ideš na kladu, osjećemo ti glavu ku horozu. Kaže, vallahi, smrt je jedna, pa ako već dolazi neka to bude na lahovom putu. I bilo je to što je bilo. Današnjem vremenu, draga moja braćo, pogledajte taj Egipt, Tamo su zatvori, kako imam informaciju s jednog predavana slušajući od jednog brata, kaže preko 200.000 naše braći, maho muđahida, Allahovi ratnika, nalazi se danas u odajama, odnosno u podrumima, samicama i čelijama tog tagbuskog režima u Egiptu. Imam jedan video koji vjerovatno mnogi od vas niste gledali. I kada bi to neko vidio, pomislio bi da to neki film. A to je, draga moja braćo i cijeljene sestre u islamu, može inšala, draga moja braćo i sestre u islamu, taj video govori baš o tome šta ta guti radi. A to je kako našu braću muđahide pati, mrcvari, kako im gase cigare na tijelu, kako im čupaju nokte, a oni živi, kako ih guli, kako i strujom ubadaju, kako i poku, po tabarima peku i tako dalje i tako dalje. Taj video ima i neka se vraća to mi ga dala. Međutim, u današnjem vremenu ta Egipt, opet ćemo reći ta Egipt, danas, Allah te bareke vetala daje, braćo moja, kada se najmanje čovjek nada da vidi ipak svjetlost. Pored tame koju su naša braća i sestre u Tunisu i Egiptu imali godinama, godinama i godinama Allah Đelešanu je dao da je došlo i na njihovo čelo i na njihovo lice da se vidi svjetlost. Znači drugi dan od Nemira u Tunisu skupine naših sestara izašte su sa nikavima i hijabima, a to je, braćo, jedna vijest koju te kako samo Allah Đelešanu podići ruke i to je to. Moliti Allaha da pomogne našu braću i sestre. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Evo mikrofon na Jazakallahu khaira. Šehovi mi čekamo javljanja. Ako nemate protiv ništa, inša Allahu ta'ala, da ja završim svoju misao od malo prije, jel da? Kažemo da nadamo se da će možda sljedeći na redu biti onaj e, alevisko šiitski režim Sirije, jel tako? Znači to je režim koji već od 70. E, godine od 70. godine nemilosrdno sprovodi politiku e, torture e, i ideološkog masakra i fizičkog mrcvarenja nad muslimanima. E, ja sam davne 89. godine počeo svoje studije u Siriji. U to vrijeme sam se upoznao sa šejhom Abdulkadirom Arnautom Rahmetullahi Alej i sjećam se kod danas da je nakon svake njegove e, hutbe e, njega čekao policijski auto ispred Mežida i redovno su ga hapsili i redovno su ga privodili na informativne razgovore. A ipak to je u to vrijeme bio čovjek sa svojih 67 ili 8 godina. Međutim, Nadamo se da će Sirija biti sljedeća, ali to će biti malo teže. Zašto? Zato što je recimo ovom tagutu sa zapada, znači Mubareku, sa cijelim njegovim e, jelda e, sistemom e, podkupljivanja i mita. Za vašu informaciju, Mubarek je svojoj partiji, njegova se partija zvala, e, nacionalna domovinska partija Egipta, jel da? On je samo, ono formalno je imao svoju partiju, inače on je tu bio taj diktator, jel da, koji je vladao željezom i mačem. E, njegova, on je svoje partijaše, znači svoje sljedbenike, ljude koji su se njemu umjesto gospodaru Subhanahu wa ta'ala klanjali, ali bukvalno mu, su mu se klanjali, braćo, znači bukvalno, neki su mu čak i padali na seždu, ima i takvih informacija da Allah sačuva. Znači, on je potkupio sve ljude oko sebe. E, onaj luksuzni dio Kajra, onaj, a, one atraktivne lokacije e, uz obalu Nila, on je dao poklonio je zemlju, poklonio zemlju i vile i hacijende čak što više ljudima koji su bili u tesnom e, rukovodstvu njegove vlade da bi se na taj način obezbjedio. E, deset godina unatrag je pripremao svoga sina da ga e, naslijedi. Znači, od tagutske vlasti on je imao, jel da, naum da od egipatskog režima napravi monarhiju kao što je to učinio Hafiz al-Asad gore u Siriji. Kad je on crko, na vlast je došao njegov sin Bešar, Bešar al-Asad, ali trebao ga je zamijeniti njegov stariji sin Basil, Basil al-Asad. Ovo je Basil, dragi i poštovani moji, u vrijeme kada je vaš e, brat e, koji vam sada govori bio u Siriji davne 90. -te od 80. 89. do 91. godine, ovaj je stari sin Hafiz al-Asada Basil bio toliki kriminalac, toliki zulumčar, tako je bio ohol i objestan da je u centar grada, da je u centar grada Damaska sa svojom bandom, od 15 oro 20 telohranitelja ugledao jednu lijepu pokrivenu djevojku. On je samo tu uzeo, dragi moji, i po sred ulice oni su stvorili nekakav zid oko njega i ljudi kažu da je po sred ulice on silovao. Znači silovao je tu našu sestru da je Allah Đelešanu inša Allahu ta'ala da žennet i da je nagradi za sabor E, pa ga je njegov e, otac Hafid al-Asad pripremao da on nasledi njega. Znači da od običnog komunističkog sistema i režima znači proizvedu šta e, režim ona monarhije. Ali gospodar je subhanahu wa ta'ala premilostiv on je taj koji se sveti nevjernicima ubadehin pa nakon određenog vremena Zato mi muslimani trebamo uzimati pouke u propasti naroda prije nas, a i u propasti naroda i ta guta e, koje sada danas svjedočimo njihovoj propasti, je tako? Pa je 96. ili 7. godine, ne sjećam se dobro, gospodar Subhanahu wa ta'ala dao da se njegov stari sin Basil, da je njegov stari sin Basil nastrada u saobraćajnoj nesreći, e, u saobraćajnoj nesreći, gdje mu je Allahovim izunom, znači prednja šofer šajbna, prednja šofer šajbna, bukvalno odrubila glavu. Znači, tijelo su našli u autu, a glavu su našli nekih 20-30 metara daleko od e, njegovog auta, walhamdulillahi rabbi, rabbil alamin. Pa su posle na vlast doveli ovog njegovog mlađeg sina. Isto to je Mubarek pokušao sa svojim sinom da i on tu prebaci neku vrstu monarhije u Egiptu i Allahu hvala narod se pobunio, narod se pobunio te nisu to dozvolili. Šta će se dalje dešavati? Nadamo se gospodaru Subhanahu wa ta'ala da će biti samo hajra. Kako je moj brat Ebu Same malo prije rekao, Znači, Egipat je poznat po učenjacima, Egipat je poznat po neustrašivim lavovima koji se tamo nalaze, jel da i nadamo se samo hajru ako Allah da, bi idnillahi, bi idnillahi ta'ala. Zašto nije moguće u Siriji, zašto nije moguće, Allah najbolje zna, to je naše mišljenje, znači zašto nije moguće da se u Siriji ponovi tuniski, tuniški ili egipatski scenario? Zato što je Sirija potrebna takozvanom Izraelu i Americi znači preko njih oni sa svojim e, historijskim partnerom Iranom, znači preko Sirije, oni održavaju e, uvijek e, Liban, održavaju u nestabilnom političkom stanju. Znači, za vašu informaciju, u Libanu se trenutno događa ponovo neka politička revolucija Hizbulaha. Hizbulah uživa direktnu e, vojnu podršku e, E, oficijelnog Damaska, a pak Damask uživa oficijelnu ekonomsku podršku e, oficijelnog Teherana. Jer oni su u ideološkoj sponi povezani jedni sa drugima. Pa Kada god e, u Libanu, kada god sunije osjete ekonomsku stabilnost i politiku nadmoć na svaki 11 do 12 mjeseci u Libanu se dešavaju političke revolucije. Znači Liban je za vašu informaciju momentalno bez vlade, bez vlade, u vladi su bili sunije, znači sunije, jel da koji se pripisuju sunnetu, a da nemaju e, na veliku žalost od vjere nešto puno kod sebe volijadu bila, jel da? Ali evo, prošle nedelje Hezbola ponovo podigao revoluciju i ponovo je Liban bačen na koljena. To je sve sa e, blagoslovom Damaska, to je Teherana ili Tel Aviva i Vašingtona. Ali u svakom slučaju, znajte da u Siriji ima puno hajra, u Siriji ima uh, Također ima učenih ljudi u Siriji, ima iskrenih ljudi koji vjere, vole Allah, vole poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ne zaboravite da je čak i poslanik Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam jel da, govorio da šta kada nastupi vrijeme fitneluka alaikum bi šam znači krenite prema šamu znači šam je taj dio e, to je Palestina znači današnji Jordan i Sirija jel da je jedan dio Libanona. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahvi i neđmein. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, draga braće i poštovane sestre. Hvala, hvala Allah subhanahu wa ta'ala na uputi i budite budimo svi sretni što nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio zaista današnje stanje umeta je takvo kako jeste. Vidite, vidite, uzmite pouku, znači, kako Allah subhanahu wa ta'ala određene skupine ljudi, a nažalost je, <clears throat> nažalost je jedna, jedna od zemalja i Egipat koji je njezin narod napustio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, većina nje, tog naroda napustio, zato je Allah subhanahu wa ta'ala i poslao vladara onako kako jeste. Pa je ponižavao i šta im je sve uradio. Pa vidite danas iz nezadovoljstva, znači kada ljudi napustaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, kako ih znači, ti ljudi ugnjetavaju i šta im sve rade, pa da bi se spasili, znači ništa im drugo ne preostaje da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala i da robuju samo njemu i da žive i rade i umiru za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Vidjeli ste, draga braća, koliko danas, ako oni koji su pratili malo putem televizija, vidjeli ste koliko kjafiri onog novog taguta kojeg sigurno možemo reći znači, da nikakva nije razlika a, između ovoga faraona koji je danas na vlasti i onoga kojeg danas i tekako kjafiri prezentiraju na svojim šeitanskim televizijama kao gdje se on već nudi da on bude, znači da preuzme vlast. E, Znači vidjeli ste, znači, i to je još jedna znači, poruka tom narodu, znači ako dođe taj koji je već, Allah spano ta najbolje zna koliko već godina dugo radi sa nevjernicima u službi, ne sa nevi, u službi nevjernika, da su ga oni tekako znači, prikadali kao jednog e, spremnog budućeg vladara te muslimanske zemlje Egipta. Molim Allah spano ta da pomogne tamo braću. Braćo, mi imamo znači Egipata koliko god hoćete. Imamo i u Bosni, imamo i u Makedoniji, imamo i na Kosovu. Zato uzmimo pouku. Neka inša Allah, znači mi kao ova generacija koja smo danas, koja je sa Allah subhanahu wa ta'ala smilovao, da uzimamo poruku i da naša djeca sutra budu oni koji će nastaviti borbu jer ako ne budu, ako ne budu nastavili borbu, a borba, borbe će i tekako biti na svim poljima. Zato spremamo sebe, svoju djecu i njihovu djecu da inšala, da se drže Kur'ana i sunneta i da budu spremni na ono što nam je već najavljeno kroz Kur'an i sunnet. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svemu džahide molim vas Allah subhanahu wa ta'ala da imi jednog dana budemo tih, dio tih ljudi. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa enta, stakfiru kebetu, wa lak salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ujde mikrofon. Stiglo nam je pismo jedne, jedne sestre, nam je stiglo pismo. E, mi ćemo, inshallah ta'ala, to pismo ovdje pročitati, malo je poduže. Pa saburajte, Allah vas nagradio. saburajte dok mi to pismo ne pročitamo inša Allahu Teala znači od emaneta je da to pročitamo taj sestra kaže znači assalamu alaikum wa rahmatullah znači tako dalje alaikum salam wa rahmatullah i barakatu e, kaže znači čitat ćemo sada njenu izjavu Allah priprema ovaj ummet za konačnu pobjedu inša Allah kad Allah želi kraj nečemu on stvori ono što vodi ka tome ljudi planiraju, ali Allah uzvišeni određuje i bit će onako kako on hoće, a ne kako hoće faraoni ovoga vakta. Makar ovo sve bilo i planirano od strane nevjernika, pa Allah zna njihove spletke i niko ne smije sumnjati da i svega ovog neće biti haj. Ovo je definitivno, inša Allah, početak brzog kraja ta Taguta, a pobjede Allahovih iskrenih robova. Nema sumnje da braća muđahidi već djeluju i u tim zemljama i ovo će inšala biti dobro prilika da se možda za početak mali broj omladine pridruži redovima muđahida i da započnu akcije, a molimo uzvišenog da odaziv bude veći kao što brat reče, dava onih koji se nisu bojali reći hak, ni po cijeni života, Allahovom voljom i milošću je urodila plodom. Uzvišeni Allah je dao da narod koji je bio zaveden i odveden sa Allahovog puta osjeti posljedice toga i da shvate da je jedino rješenje povratak šerijata, a ne demokratija i pokornost murtedima i munaficima. Sljedeći je Jemen, inša Allah. Allah je svojom milošću poslao tamo jednog njegovog iskrenog groba, čija dava dopire do srca ljudi i ne samo to, Jemen bi mogao uskoro, inša Allah, biti novi front koji će još više rastegnuti i onako iznemogle kjafira. A ako puhne u Jemenu, inša Allah, Saudija je na redu ubrzo. Sve je ovo priprema, inša Allah, za konačnu pobjedu ovog ummeta. Možda će potrajati još malo, ali inša Allah nije daleko. Allah Allahovo obećanje je istina, Allah čisti redove muslimana od munafika, jer pobjeda ne može doći sve dok je ne po, uh, sve dok je ne pomješ dok je ne ponesemo valjda molimo Allaha da budemo od iskrenih i pripremimo se jer će i nas Allah staviti na iskušenje da se vidi da vidi hoćemo li sa riječi preći na djela Molimo ga da nas ojača i da ne budemo od onih koji jedno govore, a drugo rade, jer uzvišeni kaže kako je Allah umrsko kada govorite riječi koje dijela ne prate. E, neko je spomenuo Mehdija. Nema sumnje da će Mehdi doći, ali moramo razumjeti da on treba one koji će ga pomoći. Allah će pripremiti uslove za njega. Zar neki misle da će Mehdi doći i sve sam riješiti? Za Allaha je sve lahko, budi i ono bude, on može i bez ikoga da uspostavi svoj zakon na zemlji, ali ne zaboravimo da je još od doba Musa a.s. džihad. Prijašnji narodi su bili uništavani, dali vjetrom, poplavom, zvukom ili Allah slao meleke i tako dalje. Ali od doba Musa a.s. Allah je kažao nevjernike rukama vjernika. Preporučujem braći i sestrama E, dana na toj toj stranici pročitaju predavanje od šejha Envera El Aulek je Allah ga čuo i podario mu šehadet. E, tekst je, je nastavljen sa Allah nas priprema za konačnu pobjedu. Odlično predavanje Maša Allah koje objašnjava puno toga pa da inša Allah izvučemo pouke ne oslanjajmo se samo na Mehdija, njegov vrijeme će bez sumnje doći, ali pitanje je hoćemo li ga mi dočekati, uradimo onoliko koliko možemo danas, a Allah vidi svačiji trud. A kada bismo i dočekali vrijeme Mehdija, pripremajmo se za to, jer on treba iskrene koji su spremni riječi sprovesti u dijela, džazak Allahu hajra. Da i Allah tebe nagradi, sestro, hvala lijepa na lijepom i istrpnom komentaru, džazak Allahu hajra hajra. Taj bevo, e, ja mislim da je vrijeme da, inša Allahu Teala, znači ovo večerašnje druženje privodimo kraju, bit i drugih prilika da se ovako družimo, inša Allahu, inša Allahu Teala. Znači, e, daću sad u sljedećih, inša Allahu Teala, nekoliko minuta, evo da i e, brat Sead CH kaže još koju, pa ćemo inša Allahu Teala ovo naše večerašnje druženje privesti kraju, ako nemate inša Allahu Teala ništa protiv, Allah vas nagradio. Evo Bujrum e, Seaceh, Bujrumik. Poštovana moja braći, nisam od onih koji stoje mirno pred uniformom taguta ili nekom spodobom sa pendrekom u ruci. Čovjek sam koji jednostavno voli to mnogi znadu, nekakve, hajde da kažemo, vinarički žargonom skandale, pogotovo kada se to radi samo ime Allaha Đelešanuhu i kada vidiš svoga brata da ponosno korača zadivljen i sretan što je ga Allah te bareke vetala u ovom vremenu počastio da bude jedan od onih koji će bilo gdje kad god ima priliku da kaže riječ istine. Kako god naša braća daje koji nas podučavaju preko svojih predavanja i hudbi u ovom vremenu, kako god oni to govore, oni su ubijeđeni da je samo pomoć od Allaha te bareke vetala. Ovo dunjalučki rečeno, ta braća trebaju svoje iskrene i svakodnevno pomognuti te male skupine koji se zovu džemati i kako to ajde da kažemo jasnije i glasnije da svako znade, to su ona braća koji podržavaju izgradnju sunnetskih mesđida. Ovo je prilika kada nas Allah Đelešanu učasti da možemo bez ičije prisile da kažemo da nema drugog istinskog i vrijednog dostojnog božanstva da se obožava mimo Allaha. Niko nas na to nije natjeru. Niko nas nije natjeru da prihvatimo ovaj put a to je put poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato sam zagovornik i poručujem našoj braći da je ovo vrijeme kada treba pomoći našu braću koji govore istinu. U ovom vremenu kada je i te kako mali broj oni koji sa Mimbera i drugih, ajde da kažem ovdje nalčki pomagala, govore jasno i glasno istinu i na tom putu se ne boje ničije prigovora. Navest ćemo primjer jednog našega brata Muđahida u proteklom bosanskom ratu koji je došao baš iz Tunisa. Kada su braća sjedila na jednom mjestu, znači to je bilo po završetku rata bosanskog, sjedila su braća, jeli, normalno mnogi su bili zadivljeni, kraj rata je stao, došao je taj poližavajući mir, kako ga nazvaše, Dejtonski nesporazum i slično, I kada su se naša braća iz Bosne previše smijali, hajda kažemo, previše su bučni bili, taj naš brat, da da, taj naš brat iz Tunisa je sjedio i gledao je, pa su ga pitali, dragi moj brate, šta je sad? Kaže, braćo, tako smo se, kaže, mi u Tunisu previše smijali, kada smo imali priliku da govorimo, da podučavamo, da upozoravamo na nepravdu zrumčara, taguta i tako dalje. Zato ja sad kažem, braćo, iskoristim ovu priliku Allaha Đelešanu radi, kao što reče neko od prošlih govornika prije mene i kako nazva ova sestra ovom pismu i te kako da trebaju te skupine i da ova dava na kom putu ne smije se stati, bez razlike da li to bilo privođenje, zatvaranje, ubijanje, da li glava išta ko glavica kupuse ili ne, mi moramo govoriti istinu, pomagati našu braću koji su nevolji. Ako ne možemo tako, onda imamo nešto što drugi niko nema, a to je dignimo ruke Allahu Đelešanuhu da pomogne našu braću Muđahide, da pomogne našu braću i sestre gdje god se nalazi. Kaže, Allaha Đelešanu molim da nas učini isvukanim sabljama njegove vjere protiv sablje kufra i laži dunjaličkih požuda. I Allaha Đelešanu molim da pomogne našu braću prvenstveno u Tunisu, u Egiptu koji u ovim teškim danima vodi borbu za svoja prava, a prije svega molim Allaha Đelešanu da ih vrati svojom milošću na Kur'an i Sunnet kako bi se istinski borili samo u ime Allaha Azeveđel, a nikako iz nekih drugih požuda. Zato i savjet braći i sestrama, ako već nemamo ništa drugo, imamo dovu. Kako reče malo prije brat, ovaj, da nema puno hajra ovaj, oko ti nekih stvari, slažem se do nekla i kažem, pomozimo braćo ovu Allahu ilšanu vjeru, ovo nam je jedino sredstvo, a to je dova. Naša braća su danas po zatvorima, naše sestre se siluju, ubijaju, privode, omalovažavaju, skidaju se hijabi i nikabi, kako mi reče brat iz Njemačke u jednom gradu gdje boravi, prebijaju se poneke sestre na ulici, jedva do, do bolnice donesu ih, skidaju se hijabi i tako dalje, a sve su to torture, braćo, bile i dan danas u Tunisu, Siriji, Egiptu i tako dalje i tako dalje. Pa molim Allaha Đelešanuhu, a molite ga i vi, da pomogne našu braću, naše sestre, da ih učvrsti u dinu i manu, da ih učini čvrsti na ovom putu, jer izdržite, braćo i sestre, još malo. Wallahi, samo još malo izdržimo, konačna pobjeda je blizu. Pa molim Allaha Đelešanuhu da dadne, da budemo mi jedni od onih koji će u ovom vremenu poduprijeti ovu vjeru Islam, iako to znamo da je krivo munaficima, licemjerima i drugim sortama oni koji se brodi protiv ove vjere. Kažem još jednom, pomozimo našu braću imamo dovu i kaže selam aleikum rahmetullahi ve berekatu poznato nam je kažemo ovaj na čemu su bili do sad ti taguti arafa a poznato nam je i to da da se ovo danas sve radi samo da bi se da bi se učvrstila vjera ovih današnjih pagana, i da oni postavljaju te tagute samo da bi znači, širili taj svoj pogani din, a ovaj narod je, ja mislim, samo upotrijebljen kao topovsko meso, jer doista je istina, doista je istina da je taj narod e, pod tom diktaturom tih taguta već dugo godina i da je narod ogladnio. Međutim, e, svojim pritiscima i svojom mušričkom, da kažem, tih plaćenih e, šejhova, kao taj narod, da kažem, u ovo vrijeme, do sad, vodili u zabludu, to jest nisu im govorili o, o akidi ahli suneta val džemata, niti su, znači, većina njih imali ispravno vjerovanje, tako da se proširila kod njih sve i svašta osim akide ahli suneta val džemata. E, međutim, ovo danas, ovo danas znači su sve. Čujemo se, jel da? Taj, uđe zakumullah hajra, Allah vas nagradio svakim hajrom. Znači, mi smo na početku večerašnjeg druženja e, napomenuli, napomenuli znači, pravila i propise večerašnjeg druženja, inša Allahu ta'ala, jel tako? E, znači, čini se kako je Nik koji je malo prije pričao, možda to nije čuo, jel da i spomenuo je znači spomenuo je Jusufa Kardavija i rekao je Mušić Kardava i to je pripisao Jusufu Kardaviju znači to nije naše Jazakallah hajr, mi ne kažemo da je dava Jusufa Kardavija Mušnička i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo svoj stav po tom pitanju koji smo iznijeli i pojasnili smo Allahu hvala, jel da? A ovo Mušnička dava Kardavija, Znači to nije naš stav, nije stav naših daja, nije ni stav ove sobe, je li tako? Nije ni stav našeg džemata. Mi smo se po tom, po pitanju, znači imena i prezimena nekih ljudi, e, već izjasnili, ali daleko od toga da smo se izjasnili na e, načinu na koji si se ti, e, sjeti se smrti, izrazio. Znači, kažemo, to je tvoj lični stav, Znači, to je tvoj lični stav, nije stav e, ove sobe, znači daja ili operatora ove sobe, znači, e, a pogotovo spominjanje imena i prezimena, to nam nije potrebno, to nam nije potrebno u davi. Hajren, inša Allah, Allah vas nagradio svakim hajrom, inša Allahu ta'ala, za večeras ćemo mi, inša Allahu ta'ala, taj psjeti se smrti, ja moram, ja ti moram reći da, ti ne mogu dati mikrofon, ja ti moram reći da ti ne mogu dati mikrofon, jer smo na početku istakli da svi oni koji budu večeras iskoristili mikrofon za promociju svojih e, ideologija, e, pretjerivanja u ovoj ili onoj stvari, da im se neće dati pravo e, nastupa na mik i nadamo se da si nadamo se da si e, inša Allahu Teala, e, spreman da razumiješ i prihvatiš ovo čemu govorimo. Allah vas nagradio svakim hajrom, braćo. Allah vas nagradio pogotovo ove koji, o, braću koji su se priključili večerašnjem programu, znači dali ste svoja mišljenja o događajima u Tunisu i Egiptu. Inša Allahu Teala, mi ćemo znači, ovu praksu oživljavati i dalje, ako nam se inša Allahu ta'ala ovakve stvari budu inša Allahu ta'ala ponavljale jel da e, s jedne strane s druge pak strane ponovo kažemo da je ovo početak nečega nečeg e, veliko, velikog hajra s time što trebamo znati da za svaku stvar treba veliki trud, trebamo raditi puno, trebamo se truditi puno Inša Allahu ta'ala, inša Allahu ta'ala, hajr je samo onome što je gospodar Subhanu wa ta'ala odradio. Ja završavam, inša Allahu ta'ala, večerašnji program. Taj, znači, oko Sokolovo, niko oko Sokolovo pita. Moje pitanje je, šta mi smatramo, da li ovi ljudi u Tunisu traže šerijat ili su nezadovoljni sa egzistencijom i tako dalje i tako dalje zbog čega dižemo tenzije kao da traže šerijat, kao da se to ne vidi, taj e, oko sokolova. Znači, mi smo već e, nekoliko puta rekli da je nama ta situacija jasna. Jel da? Mi imamo ovdje jedno predavanje od prije dvije sedmice, od prije dvije sedmice imamo jedno predavanje. Ja bi te, inša Allahu Teala, savjetovao da se ti navratiš na to predavanje, pa će ti se cela situacija o našem, o, o našem, oko našeg stava pojasniti. Znači, mi znamo da su to ljudi izašli na ulicama, da, jel da, da traže svoja prava kojim je uzvišeni gospodar Subhanahu wa dao, a ta su prava da žive slobodno, jel da, da se ne vrši nad njima tortura, da im se ne uskraćuju elementarne ljudske potrebe, Znači, to je Islam dao svim ljudima podjednako, svim ljudima podjednako. Naprotiv, kaže poslanik Alihi Sratu Veseram, znači Islam je čak i ona pozitivna krajnost, jer poslanik Alihi Sratu kaže da je žena od Benu Israila ušla u džehennem zbog toga što je vezala mačku i nije ju dala da jede od plodova, koje, eh, od plodova zemlje. Je tako? Ako islam govori o jednoj ovakvoj situaciji, kada je u pitanju hajvan, kada je u pitanju mačka, ovo je zaslužilo u džehennem da uđe zbog mačke, onda šta trebamo reći o ovim ljudima koji maltretiraju muslimane? Znači mi želimo uvijek da gledamo pozitivno na stvari, e, ne slavimo Bajram prije vremena, mi znamo kada je Bajram, Bajram je, jel da, e, prvog ševala je Bajram, jel da, znamo također i kad je Kurban Bajram, jel da? Ali bare kalafik, ne, ne stavimo sebi Bajram prije vremena, e, već čekamo, inša Allahu Teala, kako će se situacija odvijati. Ono što nas raduje jeste, jesu slike koje dolaze iz Tunisa, a to je da su im e, ulice preplavljene, preplavljene klanjačima. Znači, ulice su im preplavljene e, klanjačima to nas raduje i mi to podržavamo i molimo gospodara Subhanahu wa ta'ala da se stanje tih muslimana poboljša, popravi i da se ti muslimani inša Allahu ta'ala pridržavaju sunneta poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam je tako? to s jedne strane, s druge strane oko Sokolovo e, imaš izuzetno karakterističan nik ali ne bi rekao da si zaista oko Sokolovo, nemoj me pogrešno razumijeti, jer da si oko Sokolovo, shvatio bi o čemu to mi ovdje celo veče, cijele večeri govorimo. E, Allah ti dao, Allah ti dao, inša Allahu Teala, pronisljivost i oštromnost, pa da shvatiš da šta, da u vremenima kada se muslimani dižu protiv ta vuta, znači nije pametno, nije lijepo, je da stvarati jednu famu oko njih i grditi ili napadati ih zbog onoga što su uradili ranije ili zbog onoga što nisu uradili, a trebali su uraditi. Naprotiv, nas raduje promjena njihovog stanja, jer sigurno je ovo njihovo stanje bolje od onoga na čemu su bili juče, a upućujemo dovu gospodaru nebesa i zemlje, kome ništa nije teško, a svemu je lako, da te muslimane, povrati sunnetu poslanika alihi salatu wasalam, to jest povrati vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala lijepim povratkom, lijepim povratkom. Eto to je. Što se e, pitanja e, oka Sokolovog tiče, da Bog da te Allah učinio e, da zaista budeš oko Sokolovo, inša Allahu ta'ala. Te fadalehi, evo Bujrum ima još jedno pitanje, Bujrum. Evo čekam. Znači, treba da znate jednu stvar, evo sad sam se sjetio oko Sokolovo, e, ti ovdje kažeš zbog čega dižemo tenzije kao da traže šerijat, kao da se to ne vidi. Taj, e, sjećaš li se kada su se Persijanci sukobili sa Bizanticima, pa je gospodar Subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an zbog te njihove bitke. To je suret u Rum. Gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže, hulibeti Rum poraženi su Bizantici. Ko ih je porazio? Porazila ih je Persijska vojska. Ta ista Persijska vojska koja je, e, to je ona ista Persijska vojska koja je šta? Koja je slavila u tom trenutku pobjedu nad e, Bizanticima, ali ta pobjeda e, Persijanaca nad Bizanticima nije bila nije bilo, znači, taj poraz Bizantijaca nije bio nešto čemu se poslanik Alehi Selatu Veselam, jel da, obradovao, naprotiv, gospodar Subhanu wa ta'ala kaže, Elif la mim, gulibet je rum, fi ednal ardi vahum min ba'di galebihim se jaglibun, fi bid'i sinin, lillahi l'amru min qablu wa min ba'de, ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم kaže gospodar subhanahu wa ta'ala elif lam mim poraženi su bizantici to jest rum oni su u spuštenoj zemlji jel da Besin Korkut je preveo sa e, susjedna zemlja nema veze oni su u spuštenoj zemlji znači poraženi ali oni će posle njihovog poraza sigurno ponovo pobjediti za nekoliko godina lillahi al amru min qablu wa min ba'd Allahu pripada znači e, stvar ili odluka i prije i poslije wa yawma idhi yafrahu al mu'minun itada tada će se vjernici radovati bi nasrilla Allahovoj pomoći. Kada će se vjernici radovati? Pa kada će Bizantici pobjediti ove e, idolopoklonike Persijance? Zato jer je to bilo u korist koga? U korist e, vjernika, Baraka Lafik, naš, oko Sokolova. I sada ako se poslanikali srami vjernici, ako su se radovali e, pobjedi Bizantijaca koji su bili kršani, nevjernici, jel da? Kako ti možeš sada pomisliti da mi muslimani ne trebamo da se radujemo oslobađanju e, ovih e, muslimanskih masa u Egiptu i Tunisu? Eto, to je odgovor na tvoje pitanje. E, Allaha molim da ti podari pronicljivost i oštroumnost i da ne donosite prije vremena zaključke To je nešto strašno, najstrašnije što se može desiti vjerniku jeste da na osnovu samo određenih e, definicija, tema i teorema donose zaključke koji nemaju, nemaju dodirnih tačaka sa prirodom i sadržajem vjere gospodara Subhanehu Oćava. Taj Behijevo sada drugo pitanje sličnog sadržaja Ako mogu da pitate, imao je, znači, malo je lošim bosanskim ispisano, ja ću vam to pročitati, inčala. Ako možete, pitajte, jer je bilo na vijestima, e, muđahidi su htjeli pomoći ljudima u Tunisu, ali su oni odbili, e, jer su kao navodno rekli da nisu islamisti, onda kako e, mi možemo činiti dovu za te ljude? Kao prvo, mi nismo čuli to što ti kažeš, znači kao prvo, mi nismo čuli to što ti kažeš. Znači, trebaš e, dati argument za tu tvoju tvrdnju, Allah te nagradio. Znači, trebaš dati argument za tu tvoju tvrdnju. E, to je prva stvar. E, druga stvar, da dozvoljeno je činiti dovu, dozvoljeno je činiti dovu u globali, jer mi kažemo one, oni muslimani koji su se oslobodili tog zla, oni koji klanjaju, oni koji vole islam i tako dalje i tako dalje. Znači nismo uperili prstom u pojedince. Znači mi činimo dovu u globali, pa će gospodar subhanahu wa ta'ala uslišati, uslišati. A ovi koji to odbijaju, e, jel da, za njih sigurno nećemo činiti dovu, za njih sigurno nećemo činiti dovu, ali mi opet kažemo, mi generaliziramo u svojoj dovi kada kažemo da Allah pomogne muslimane u Tunisu i Egiptu i ne vidimo inša Allahu Teala u tome ništa, ništa sporno, ne vidimo u tome. Imate primjer, e, ja ću na ovo pitanje, znači ja ću na ovo pitanje, kontrirati mojim pitanjem, jel da? Ne očekujem odgovor, ali t, tim što kontriram na to pitanje mojim pitanjem, u stvari pružam odgovor, e, inša Allahu Teala, ovom e, bratu koji je postavio ovo e, veoma diskutabilno pitanje. E, poslanik Jalehi Salatu Veselam najavio kako će se u njegovom umetu pojaviti žene e, karakteristične fizionomije bit pokrivene, a otkrivene. Zanosi će u hodu, jel da? Znači toga ima puno danas na veliku žalost, jel da? Zanosi pokrivena, a otkrivena, zanosi će u hodu, glave će im biti poput grbe kamile. In anu hunne fe inne hunne mel'unat, proklinite ih jer su one zaista proklete. To je rekao poslanik alaihi salatu wasalam. Znate li šta stoji u komentaru ovog haditha? Evo šta stoji u komentaru ovog haditha. Da nije dozvoljeno muslimanu da pona osob, kada vidi takvu ženu na ulicu, kaže joj, prokleta bila, Allah te ubio, Allah te da Bog da kaznio. Ne, već će samo proći i pored nje će prošaptati, pored nje će prošaptati la'natullahi alal kasiyati el arijat. Neka je Allahovo prokletstvo na onima koje su pokrivene, a otkrivene. Zašto? Da ne bi direktno činio dovu prokletstva koja će je možda i ne dao Allah stići, je da? Već naprotiv, tiče što u globali činiti, tiče što u globali činiti, jer možda će se, inša Allahu sa druge strane ona, opametiti i povratiti se, povratiti se iskrenoj vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala. Ali ne zaboravi da me neko sad pogrešno ne razumije. Samim tim, kada ti takvoj ženi kažeš, neka je Allahovo proklestvo na e, otkrivene, na pokrivene, otkrivene, jel da kažemo možda ona spozna s druge strane, nemoj je direktno kleti, jel da, jer kletva vjernika je zaista teška stvar, zaista je teška stvar, e, ipak ti si sa sebe skinuo obavezu koju ti je poslanik Alihi Salatu Veselam rekao da ispuniš kada vidiš takav tip žena. I time što si učinio, jel da, e, time što si učinio, sa sebe si skinuo tu obavezu, a sa nje nije otpao hukm da je ona, da je ona u hukmu e, proklete E, pokrivene, a otkrivene valijadu billah, valijadu billah. Zato ponovo kažem, e, dobro razmislite, dobro razmislite prije nego što postavite pitanja, dobro razmislite, jer ipak osnova u islamu je dava, osnova u islamu je pozivati ljude, osnova u islamu je činiti dovu da se ljudi prihvate Allahove vjere, a nije osnova u vjeri proklinjati ili bez ikakvog razloga tek tako objavljivati neprijateljstvo ljudima. Prva stvar koja je poslaniku alihi salatu wasalam objavljena jeste koja ja ejuhal mudefir kum fe endir o ti umotani ustani i opominji znači gospodar subhanahu wa ta'ala nije rekao o ti umotani ustani, proklinji, bori se i radi ovo ili radi ono, jel da? da već je rekao o ti umotani, ustani i opominji. A sve će nakon toga, inša Allahu ta'ala, u onom periodu dave, svaka će stvar nadopuniti drugu. Ovdje ima, ovdje ima jedno pitanje, kaže, salamu alaikum, alaikum salamu tla, možeš pitati e, o ulozi Sirije i Sufjani. Sufjaniju, ili je još jedan rafidijski izmišljeni hadis zaista ne razumijem pitanje. Ne razumijem pitanje iz e, razloga što možda nisam čuo ovo što ti spominješ kao hadis, e, brate, pa budi ljubazan, pojasni nam, e, budi ljubazan, te nam to malo pojasni, inša Allahu da bi bili u stanju da ti odgovorimo. Jer momentalno mi ne pada nikako na um, ne pada mi nikako na um, ne pada mi na pamet ovo, ova izjava koju ti spominješ. Allah te nagradio. Taj beo javljaju mi da je šejh Adem ovdje. Naš e, mnogo poštovani i našim srcima veoma dragi voljeni šejh Adem. Evo brat Sead CH od prije drži dignutu ruku. Sead CH saburaj malo samo da vidimo tu nam je šejh Adem pošto se on nije oglasio uopšte večeras a mi smo se napričali mašala nam bilo. Šejh Adem jesi tu? Tefadal ehi. Znači, na, mi smo danas braći dali, jel da, da malo porazgovaramo o Tunisu, događajima u Egiptu i tako dalje i tako dalje. E, pa bilo bi nam drago, inša Allahu Teala, da, e, da čujemo, inša Allahu Teala, i tvoj glas, eh, i Allah te nagradio. Ako ti ne smeta svakako, mi smo te tražili prije početka programa, i Ebu Sama te tražio, ali nismo te našli, nismo te našli. Jazakallah her. Evo šejh e, Bujrum Mik, inša Allahu Teala. E, sead CH, e, budi ljubazan, e, pa se strpi malo samo dok e, šejh Adem, dok nam se obrati, pa nakon toga ćeš dobiti svojih par minuta, Allah te nagradi. Mislim par minuta, ovo, ovo sam tek tako rekao, da se ne razumijemo pogrešno, jel da? Tefa, e, inače da kažem da smo mi, znači ja i šejh bili bani, braći rekli e, ovo ograničenje od 3 do 5 minuta. Znači s tim naši opovi nemaju ništa, jel da naši se opovi samo pridržavaju onoga što smo mi rekli. Jel da? E, da ne dođe do neke zabune, da to naši opovi rade svoje voljno, ne mi smo to njima tako rekli Allah vas nagledu. Te padal e, eh, mikrofon šeh Adam, jazak Allah her. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Prije svega a, eh, tražim halaluk. Inače, vaš poziv je došao do mene na vrijeme, ali sam ja bio zauzet zato što sam imao Bilala kao gosta u Mešćidu, pa smo do prije bili ovaj skupa ovaj, bio je i ders i onako druženje, tako da je bilo lijepo, alhamdulillah, rabil alemin. I svakako gost ima svoje pravo, jel? Pa sam morao da, da to ispoštujem. I evo, sad sam došao, pa rekao, daj da se uključim, misleći da, da ste vi već i vi napustili otišli na spavanje, ali valjda ovih dana slabo ko spava. E ovako vraćao ne znam šta se sve ovdje ovaj a, govorilo ali u svakom slučaju sve ono što se dešava ovih dana ukazuje na činjenicu da ta guti njihov ta gutijet a, dan za danom propadaju jedan za drugim i njihove se fotele polako ljuljaju uz Allahu Đelešanhu pomoć pomoć i mnogi ljudi kroz to inša Allahu će progledati a pogotovo ako se budu zadubili i uzeli pouke svega onoga što se dešava radi činjenice spomenuću samo da e, dosadašnji predsjednik Tunisa dok je bio predsjednik nisam čuo da ga neko od pogotovo ovih murđija, da ga naziva tagutom. Međutim, otkad je svrgnut, sve je i na sve strane se čuju glasovi taj tagut i tagut i tagut. A taj isti tagut vrata mu je otvorila saudijska vlada i saudijski predsjednik. Pa je interesantno kako je moguće da jedan musliman presjednik a, jedne zemlje koja kaže da sprovodi šerijat Allaha Đelešanuhu, da on prihvati taguta, da je šerijatska kraljevina, da on prihvati taguta i da mu da utočište, a nisu mu utočište pružili oni koji su ga prije 20. godina poslali iz Francuske i postavili ga za predsjednik u tu, u tu državu. Pa je čudno kako neko može biti musliman i prihvatiti ta, ta guta, onda kada, ga, kada mu propadne, dakle, njegovo, njegovo kraljevstvo. Pa iz ovoga, inša Allahu ta'ala, razuman sveta a, koliko je važno da insan bude uključen u sve, u sve ove tokove i da a, dobro a, gleda u sva ta kretanja kako bi uzeo pouku i kako bi mu se mnoge stvari pojasnile i kako bi izašao iz šubhi koje pojedini ili da kažemo mnogobrojni daje danas plasiraju braneći, braneći te takve vladare koji su zatvore napunili muslimanima koji govore la ilaha illallah i koji hoće da žive da žive u vjeri Allaha te bareke te bareke wa ta'ala u svakom slučaju ja Allaha želišanu molim da je svijest oni koji su ovih dana izašli da ruše te tagute i da se bune protiv njih i da napadaju njihova njihove e, položaje Allaha Đelešanu molim da ih učini onima koji su koji to rade u ime Allaha Đelešanu sa željom da se uspostavi Allahu Đelešanu šerijet i da se ljudima makne omča oko vrata i da se oslobode ljudi koji su po zatvora radi samo radi toga što govore la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem I nema sumnje da u najmanju ruku ono što je na nama jeste da činimo dovo Allahu Želešanuhu da što više svijeta uputi putem istine i putem Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem da ih učini iskrenima i da ih pomogne da ustraju inša Allahu da tagute svrgnu i da ih ponize, a Allah Đelešanu je onaj koji daje pobjedu vjernicima i koji im pruža svoju, svoju potporu, pa da, na, da makar na taj način budemo oni koji će učestvovati, učestvovati inša Allahu ta'ala u hajru. Mi želimo dobro muslimanima širom svijeta i želimo im a, olakšanje i želimo im pobjedu i želimo uspostavljanje Allahove Đelešanuhu vjere da ona bude ona kojoj pripada prvo mjesto jer je ona takva ili će biti prva ili je neće nikako biti pa inša Allahu ta'ala e, ako vjernici ako muslimani budu uključeni u svova dešavanja na isprava način e, bez sumnje bit će puno hajira jer svijest raste i vidimo već u, i u Jemenu e, narod se digao protiv, protiv vladara I na drugim mestima se pokušava nešto slično onome što se dešava u, u Tunisu i u Egiptu. E, dakle, e, kod naroda uspostaviti da se narod probudi, da se narod uključi, a sve to svakako da muti, muti planove ta guta koji a, e, i dole djeluju, a i oni koji drže konce sa ovih prostora Evrope i Amerike. Eto toliko cijenjamo je braćo. Allah Želešanu molim da vas obilno nagradi jer vidim da je kod vas veliko interesovanje samim vašim dakle učešćem u, na ovakvom jednom sjelu i to je dobar znak inša Allahu Teala sa uvjerenjem inša Allah da, da ste tu radi brige Allahu Želešanu u vjeri jer vjernik ne može živjeti a da mu muslimani islam nisu, nisu brigom. Jazakumullah hajren. Eto toliko od mene, šalahu ta'ala, ćemo se čuti. preuzmete braću, koje ko ima što kazati i ko ovo vodi. Salamu alaikum, rahmatullahi barakatuh. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Šeha Adem, akramak Allah, Allah te nagradi, barak Allah. Odlično. E, Steja CH, evo izvoli mik, e, zamolio bih te inšala, e, jer imamo još dva pitanja imamo ovde, ahi, pa ako može, Steja CH, ako može malo kraće, sjeti se smrti, ponavljam ti, ponavljam ti, nećemo ti dati mik e, večeras. Znači večeras ti nećemo dati mik, jel da zbog ovog ili onog razloga tebi je to već, poznato, ne želimo da se prepiremo, ne želimo da se prepiremo, znači imao si svojih pet minuta, nisi ih dobro iskoristio, inša Allah, drugom prilikom, drugom prilikom, ako ima šanse, porazgovarat ćemo inša Allahu teala. E, Sejade, e, Bujrum, e, s time što imamo još tri, četiri pitanja ovdje, ah ahi, Bujrum. Salam alaikum, rahmatullahi, vebrekatuhu da te Allah nagradi, brate, neću ovaj dugolačiti, nego samo ću na, na kraju, znači, svog obraćanja, ona da posjetim sebe i vas, prvenstvo, znači, braću daje, bez vas je, da se neko slagao sa ovim ili ne slagao, da li neko poturao tu nekakve nazive, ne, nisu se podigli zbog šerijata i tako dalje i tako dalje, ja bih dao jednu samo onaj, jedan mali savjet, razumiješ, znači, e, dajem ovdje i operatorima, vezano za ovu situaciju što tiče Egipta, Egipta znači Tunisa i, i drugi ovi onaj zaveli znači situacija da se makar svako dva, tri dana ovako neko od, od braći obrati da upozna braću i sestre hajde da kažem jedan mali info onaj napraviti jer e, čitajući na jednoj stranci ovaj pokušavaju tamo taguti, razumijete, sami znate da je židovska mašinerija u ko židova je u rukama, od naših govorimo da me neko ne pogrešno razumio, znači internet i mobilna telefonija, pa su ovaj obustavili uh, u Egiptu internet i, i, i, i mobilne ove e, sisteme i tako dalje i tako dalje pa mi da se da bi bilo lijepo već ako može neko od, od vas braće da i ja ona da napravi jedan, kaj da kažemo, makar to bilo neki 15 minuta, jedan kraći info, svako dva, tri dana ovde, da upozna braću i sestre o dešavanjima tamo i tako dalje, jer Allah najbolje znamo da nisu svi u mogućnosti da prati ovo koliko onaj štampom ili, ili sredstvom informisanja na bilo koji način. Mišljena sam da će onaj mnogi se obazrijeti kada ipak čuju govor nekog od vas daija da vas Allah Jelešanuhu nagradi i pomogne na ovome putu. Toliko od mene, inša Allah, vam oduzimam dragocijeno vrijeme. Neka neko kaže, braći, još šta ima. Ja bi, što se tiče večeras od mene, toliko. Allaha molim da pomogne islami muslimane, gdje god da se nalaze, da pomogne ovu davu, da na ovom putu nestanemo, nego da na ovom putu opstanemo, inša Allah ta'ala i da naše riječi budu zadnje one riječi koje će zadovoljiti Allaha te bareke ve ta'ala i da Allahom dželešanuhu milošću budemo jedni od onih koji će na ovoj stazi se boriti za uzdizanje tevhida i zastave La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Bismillah, Bismillah. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Čujete me inša Allah Allah khair, brate. Allah khair. I amin na tvoju dovu. Hajren, inša Allah. Znači, evo, privodimo kraju ovu, inša Allah, večerašnju debatu. S time što ponovo skrećem pažnju opovima, nemojte skidati crvene. Nemojte skidati crvene. Znači, mi već e, dobar vremenski period u, u nekoliko mjeseci unatrag ne praktikujemo ne praktikujemo ove crvene, jel da? ali eto da ne dođe do ovog ili do ove ili one situacije ne želimo nikoga nismo provocirali ne želimo biti isprovocirani Allah vas nagradi u svakim hajrom evo za kraj e, oko sokolo hajren inša Allah da <laughs> haule ila ila oko sokolo postavlja ponovo pitanje Je li moguće skinuti jednog taguta bilo gdje u svijetu ako to Amerika i Izrael ne daju? Ovo je zadnje pitanje, bio bih jako zadovoljan ako može džezak Allahu hajra. Jahi, e, mi ka, ja kažem ti da znači, pričamo otvoreno, bratski, jel da? Znači, iz problema u drugi problem upadaš tvojim pitanjem. Allah te nagradio, jahi, ne postavlja se pitanje ovako je li moguće skinuti jednog taguta bilo gdje u svijetu ako to Amerika i Izrael ne daju? Allah al mustajan jahi. Nama je Bog Allah subhanahu wa ta'ala, ja šeh e, oko sokolo. Znam da e, kakav si nije imao i nemoj pomisliti da sam te pogrešno razumio, ali jahi džezakala her. Razumeš, gospodar subhanahu wa ta'ala, lillahi l'amru min kablu i min ba'd, pa malo prije smo čitali Kur'an, Allahu pripada odluka prije i poslije. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ I tog će se dana radovati vjernici Allahovom pomoći. Ako ovo nije jasno, šta nam onda? E, onda nam ništa od života nije jasno, Allah mustean. Evo ti ovdje kažeš da postavljaš objektivna pitanja, Allah te, inša Allah, nagradio svakim hajrom. Jezak Allah hajr. A ono dole što si e, neka imena i prezimena tu pisao, jezak Allah hajr. Ahi, mislim, o tome e, E, ja o, o tome ja ti neću najavi raspravljati Allah te nagradio i mislim da i, sa, i, i samom tebi je jasno da jel da ne može se najavi raspravljati u kontekstu pitanja kojeg si postavio je zakavla her a i on sve čuje sve zna i sve može upravo tako braćo Allah vas nagradio svakim hajrom gospodara subhanahu wa ta'ala molite, a i ja sa vama, da olakša stanje umeta, da nam omogući, inša Allahu Teala, da vidimo kako ovi taguti propadaju i da ne budemo samo puki i e, ono naivni posmatrači. A, da, da, džezaka lahajr, džezaka lahajr. Upravo tako, evo, brat me pohrnu stanu. Brat je postavio gore jedno pitanje pitanje, evo. Selamu alaikum, Aleksa, možeš pitat šejha o ulozi e, Sirije i Sufjana ili je još jedan rafidijski izmišljeni hadis. Ah, i Allah te nagradio svakim hajrom, znači nisam, vidio sam ovo što si mi poslao, da ovo mi je poznato, znači ovo jeste, ovo mi je e, poznato, džazakallah her, znači ovo, ovo nije, nije koliko je meni poznato, je da ovo nije e, vjerodostojna predaja koja se pripisuje hakimu u mustedreku Allah te nagradio. Znači ovo nije vjerodostojna pred, e, predaja koja se pripisuje hakimu u mustedreku. Znači ne misli se na e, ako već govoriš o potomcima znači Ebu Sufjana, Znači, to je neka sasvim druga rasprava. Znači, nije to potomak Ebu Sufjana, već je to nešto sasvim drugu pitanju. Inša Allahu Teala, to ti možemo drugom prilikom u detalje to ti možemo drugom prilikom u detalje pojasniti inša Allahu, inša Allahu Teala, samo da znaš da se tu ne radi ne radi o potomcima Ebu Sufjana i ta predaja kod Hakima u Mustedreku kod Hakima u Mustedreku, jel da e, zulumom je pripisana imamu Hakimu u njegovom Mustedreku. Allah te nagradio svakim hajrom. Nadam se, inša Allahu ta'ala, da ti ovo jasno je zakavla hajr. Allah vas nagradio svakim hajrom. Dragi poštovani, subhanak Allah hamdike, ašadu an la ilaha ila ente, nastakfiruke vam tubu ilaik. www.pautak.com www soba put vjernika. يا سكنا تبحر حاملة بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه يا مكة غثي الأنسام فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت لرؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما